Laisvoji banga. Patikima informacija, komentarai, muzika. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Labas vakaras. Tikiuosi, kad štabo nariai jau susirinko. Kūrėme laužą. Šio vakaro tema Ką aš norėjau sužinoti apie pinigus, bet nebuvo pas ką paklausti. Taip, truputį su tokia linksma priegaidė pavadinimas, o tema tai iš tikrųjų labai rimta ir šį vakarą bus pas ką paklausti, nes mes šį vakarą kalbinsim, na, tokius jau iškiliausius Lietuvos bankų ir pinigų žinovus. Bet pradžioj, kaip visada, skirsim šiek tiek dėmesio jūsų komentarams ir parašų rinkimas eina į pabaigą referendumui. Ir todėl mes šiandieną skirsim šiek, dėk, šiek tiek dėmesio šitam reikalui. Ir dabar mes pabandysim susisiekti su Arminu Mockevičium. Jis yra valstiečių ir žaliųjų partijos Vilniaus skyriaus pirmininkas ir yra aktyvus dalyvis parašų rinkimo. Labas vakaras, Arminai. Labas vakaras. Tai žinau, kad e, pakliuoti bėdą šiandieną. Nu, šiandien šiokia tokia bėda. Iš tikrųjų, tik dabar e, grįžau iš, e, e, iš, iš komisariato. Ar mašiną kol pasiėmiau kol ką. Tai už ką jūs tenais į tą komisariatą nutempė? Nu, už tai, kad rinkau parašus už referendumą. Tai ką jūs tokio darėt blogo? Nu vis tiek nu, ne kasdieną, ne kasdieną ir ne visus, reiškia, kažkas ne tai buvo. Nu, Pas, pasidalinkit patirtim, kad kiti nepakliūtų į tą pačią padėtį. Iš esmės, e, aš kaip ir nieko blogų nedariau. E, kalbinau tik išeinančius klientus iš, iš parduotuvės, e, maksimą. Ar jūs buvot viduj ar išoriai? Viduj prieimų. Aha, Ir, ir kuo jūs tada kaltino, kad jūs turėjot gauti leidimą, ar kaip skambėjo kaltinimai? Nu, jie, jie, jie kaltino už vis e, absurdiškais dalykais, kad aš kabinėjausi prie prekeivių, gazdinau e, žmonės, gazdinau vaikus ir panašiai. Va tokius dalykus rašė, aš <laughs> netgi policininkas juokėsi iš tikrųjų. Pats rašydamas, da? O kieno čia iniciatyva buvo? Parduotuvės apsaugos ar kino? Apsaugos. Apsauga iškvietė policiją, taip? Taip, taip, taip. Ir kokia bauda jums grėsia? Aš žinokit, nežinau dėl to, kad man net straipsnių negalėjau jokio pritaikyti. Tai vis tiek kažkaip pa pasakė, kuo jūs kaltina? Jie, jie, jie nieko man nepasakė, parašė, e, gali viešosios tvarkos pažeisti. Ar jūs kaltino huliganizmu, ar viešosios tvarkos ardymu, ar... Viešosios tvarkos pažeidimas. Taip. Viešosios tvarkos pažeidimas, taip. Čia administracinė bauda ar, ar kokia kitokia galėtų? Administracinė, administracinė. Aš, aš iš esmės galvoju, kad e, jeigu m, nu, ryt man posėdis, daugiau galėsiu kažką pasakyti, bet iš tikrųjų e, galiu pasakyti, kad aš <laughs> iš esmės gal net pagal e, baudžiamąjį kodeksą galėčiau pritaikyti, e, kur trukdymas e, agituoti už... A, jūs galit kontrieškinį iškelti, taip? Jo, jo, jo. Aš, ta, ta. aš, aš manau, kad tą pat tą ir padarysiu, nes... Supratau. Gerai. Daug laiko užgaišau. Arminai, Arminai, tai mes tai jūsų vardu kreipiamės į policiją, kad tai jūsų labai ten neskriaustų, nes jūs darote bendrą gerą darbą visiems, taip pat ir policijai. O dabar pašnekėkime apskritai apie parašų rinkimą. Žinot, 1996 metais aš ir Tautos pažangos partija Mes irgi bandėm surinkti parašus tokiam referendumui, kad e, parduoti ar neparduoti žemę užsieniečiams spręstų ne Seimas, o visi Lietuvo žmonės. Mums tada nepavyko, mums pritrūko parašų, mes nespėjom per tuos trejata mėnesių surinkti. O kaip jūs jaučiat? Nu, man toks įspūdis, kad šį kartą gali pa, jums pavykti va kitai kartai. Žinau, kad iš tikrųjų, kaip matau e, ir dabar į pabaigą, bendrauju su žmonėm, aš irgi jau pradedu jausti, kad e, pavyks, nes e, netgi ir šiandien dienos patirtis labai daug pasirašusių žmonių. Iš tikrųjų dabar, dabar net galvoju netgi e, daugiau negu 10 procentų šiandienos žmonių ir užkalbintų pasirašė jau buvo. Kas dešimtas pasirašo, taip? Nu, kažkaip jau, jau yra pasirašę. A, jau yra pasirašę. O, o, o kaip, sakykime, kaip skiriasi uh, Kaip skiriasi žmonių nusiteikimas akcijos pradžioj ir dabar, kai jau eina į pabaigą? Jaučiat kokį nors pasikeitimą žmonių nuotaikose? Kad e, žmonių nuotaikose iš tikrųjų neipatingai. Kažkaip e, gal šiek tiek yra tos dėl dezinformacijos pradžioj buvo lengviau e, argumentuotai kalbėti dėl to, kad žmogus kalbėjo grinai iš savo asmeninių įsitikinimų ir galėjai diskutuoti ir kažką, o dabar yra e, grinai tokius e, klišiai sudėtos, kad iš žemės neįsivešia ir panašiai. Ir Kitaip tai sakant, toliau. paleista kontrpropaganda duoda rezultatus? Nu, iš esmės, aš manau, kad e, duoda labai, <laughs> labai gerus rezultatus, nes e, kaip ir didžiosios žiniasklaidos priemonių e, dėmesio šitas referendumas e, susilaukė nebent tik iš vienos pusės, kad leis ir viskas pardavinėti. Supratau, žiūrėkit, bet kaip ten bebūtų, <coughs> jūsų indėlis į sėkmę bus ypatingas. Čia reikia visiems klausytojams pasakyti, kad Arminas jau yra surinkęs tūkstantį parašų. Tai mes iškilmingai jūs vadinam tūkstantininkų šitos akcijos nu dė dėkui tūkstantininkas atrodo kad nei taip jau surenki tą tūkstantį pradžioj atrodė toks tikslas labai didelis o o dabar nu nieko tokių čia atrodo ir nepadariau nesitikėjot pradžioj surinkt tūkstantį ar ne Nu, įsikėliau aš tokį tikslą. Ai, buvot išsikėlęs tokį tikslą, da? Buvau, buvau tokį, bet, žinot, kaip visą laiką stengiuosi skelbti e, kuo didesnius tikslus tam, kad būtų vietos e, to, tobulėjimų. Tai... Nu, suprantama. E, tai iš pradžių aš nesitikėjau, kad taip lengvai rinksis parašai, nes buvo, e, turėjau progą rinkti ir už, už atom, dėl atominės elektrinės parašus ir šis, ši, šitam referendumui daug lengviau renkasi parašai. Lengviau renkasi, da? Ar jūs žino dar žmonių, kurie būtų surinkę panašiai apie tūkstantį? Tūkstantininkų Žinau, yra dar? E, tūkstantininkų asmeniškai negaliu pasakyti, bet septynišimtininką vieną žinau. Supratau, nu, tai dar yra laiko, jis dar gali tapti tūkstantininku. Tai, nu, gali būti, kad jau ir nepavyks, nebent e, pas, pasiseks užsienį kažkiek parengti. Supratau. <laughs> Sakykit, o kur jūs rinkot? O rinkau, aš žinokit, e, įvairiai. Gal daugiausia laiko praleidau Vilniui, rinkau ir marijampolėj ir alytuj ir um, panevėžy rinkau šiek tiek ir palangoj rinkau ir kur lengviau pasirašo vilniuje ar rajono miestuose centruose e, lengviau pasirašo rajo, rajono miestuose e, centruose man ir rajono netgi pasakyčiau lengviausia tai gal kaimuose pasirašo žmonės bet e, kaimuose labai maža koncentracija žmonių Taip. ir mažai galima surinkti. Suprantama ir daugiausia surinkau per vieną dieną, tai Alitui 90 parašų. 90 per vieną dieną. 90 per vieną dieną. Kokie būna argumentai dažniausiai nepasirašyti? Na, nu, tai būna įvairia, <laughs> įvairiausių argumentų. Pagrinde žemės neišsiveš, jau parduota, e, investicijų reikia pritraukti į Lietuvą. Nu, dabar net e, šiandien. O, o sakykit, Arminai, Arminai, kokie sunkumai pasirašant žmonėm apskritai iškyla dažniausiai? Ko žmonės nemoka, nežino arba būna nepasiruošę jau tam pasirašymo momentui, ko jam pritrūksta? Apskritai žmonės labai mažai žino apskritai apie tą referendumą. Jie... Nu, suprantama, nes informacija e, tos pagrindinės žiniasklaidos priemonės jokios neteikia. Ir... Bet aš turiu menį grinai techniškai, sakykime, ar, ar neatsimena asmens kodo, ar nepasiima. Aš ir tame ir esmė sakau, mažai turi apskritai informacijos, kas tas referendumas yra, dėl ko čia parašyti ir žmonės dar labai bijo. Ir kitas, kitas dalykas, kad... E, bijo ko? Nieka, bijo, kad kažkas juos apgau, žinot, e, kad sukčiai kokie ne, ne, nebūtų ar dar kažkas. A, nėra tikri, po kuo pasirašo. Jo, ir, ir labai galvoja, kad savo asmens duomenės augo ir nu, šitą baimį labai daug uh, duoda tų sunkumų. Kitas dalykas, tie, kurie jau nori pasirašyti, yra už idėją, e, tai neturi asmens dokumentų pasiėmę, o be asmens dokumentų, be asmens tapatybės kortelės e, nega, ne, negalioja parašas. Būtinai reikia asmens tapatybės kortelės arba paso numerių. E, mhm. asmens kodas netinka iš tikrųjų. O netgi va šiandien buvo tokia situacija, kad žmogus e, tiesiog neturėjau, aš palaukiau toj, toj parduotuvėje ir e, jisai atsinešė ir pasirašė, bet tokių būna mažuma, nes e, arčiau ar toliau gyvena ir sunku jiem iš tikrųjų susigaudyti. Tai va, pagrindinė šita problema yra ir 30 procentų maždaug parašų netenkam. Suprantama. Gerai, Arminai, dėkui Jums už triusą. Visų, kurie linki šitam projektui sėkmės, dėkojame Jums už tą tūkstantį parašų. Ir Jūs kaip tokį pirmą pagarsintą tūkstininką sveikinam ir linkim sėkmės. Dėkui Jums. Noriu palinkėti. <laughs> Dėkui tada. Dėkui. Gerą. Taigi štai, dar sykį reikėtų akcentuoti, kad tie, kurie norėtų pasirašyti dėl referendumo surengimo – eidami pasirašyti, turi pasimti arba asmens tapatybės kortelę, arba pasą, nes vien asmens e, kodo neužtenka. Ir turėkit omeny, kad čia dar ne referendumas. Čia ne referendumas, čia, čia yra dar tik tai renkami parašai, kad įvyktų toks referendumas. Ir dabar mes pakalbėsim, koksgi tas referendumas turėtų būti. Labas vakaras. Labas vakaras. Dabar mes kalbinam Marių Kundrotą, Jis yra politologas, diplomuotas politologas, tam specialiai mokėsi ir jeigu pasakysiu, kad tai yra turbūt vienintelis politologas tautininkas. Ar labai suklysiu, Mariu? <laughs> Na, galbūt arti tiesos, gal dar rasim vieną kitą. Dar gal vieną kitą rasim, ar ne? O visi kiti politologai kažkodėl krypsta į kitą pusę. Keista man. Keista. Taigi, Mariau, paaiškinkim žmonėm, ne visi įsivaizduoja, kad čiagi dar ne referendumas pats be jokios abejonės šiuo atveju žmonės pasirašydami ant tų parašų lapų į kuriuos yra renkami parašai jie pasirašo už tai kad referendumas apskritai įvyktų išvardinkim tuos klausimus pagrindiniai klausimai yra šie e, vienas iš klausimų tai yra paties referendumo sąlygų palengvinimas nes e, šiuo metu Lietuvoje yra vienas iš aukščiausių barjerų E, Europos šalyse. Sakykime, Olandijoje užtenka pusketvirto procento e, piliečių parašų, kad būtų surinktas referendumas, tai reiškia piliečių iniciatyva. E, Vengrijoje yra tik 2 procentai, Italijoje 0,8, pas mus yra 10 procentų. Tai panašus barjeras yra tik Latvijoje, bet ten, aišku, galima suprasti, jie turi didelę problemą su rusakalbės kolonistais ir tai Latvijoje Э, sakykime, kur taip pat yra 10 procentų, э, nėra taip stipriai apribotas parašų rinkimo laikas, kaip pas mus, trimis mėnesiais. Tai pas mus yra pačios žiauriausios sąlygos iniciatyva. Э, na, galbūt ne pačios žiauriausios, kiek teko domėtis, yra panašios sąlygos dar gal net sunkesnės Horvatijoje ir dar vienoje kitoje šalyje. E, bet iš esmės e, lyginant bendram europos kontekste netgi su tokiom jaunom demokratijom kaip ukraina ir gruzija mūsų sąlygos yra nepalyginamai sunkesnės jau nekalbant apie tokias išsivysčiusios demokratijos šalis kaip olandija šveicarija italija ir panašios. Tai tada tai- pasakykim, kad, e, kad iniciatoriai nori sumažinti nuo 300 tūkstančių iki 100 tūkstančių parašų. Tai, trigubai sumažinti, bent jau trigubai. Tai yra vienas iš pagrindinių klausimų. Kitas klausimas yra dėl Lietuvos žemės nusavybės, kad ji liktų Lietuvos piliečių nusavybė. Ir e, taip pat yra klausimas apie e, Lietuvos žemės gelmių turtus, kad kaip juos panaudoti iš tikrųjų spręstų lietuvos valstybė o ne kokios nors užsienio korporacijos kurios išsiveš pelną o mum paliks sakykim užterštą žemę dirvožemį giluminius vandenis ir taip toliau ir pagaliau yra toksai klausimas kad e, referendumu priimti įstatymai galėtų būti keičiami tik referendumu kitaip tariant kad vienos... taip kaip su atominė elektrinė, kad, sakysim, tauta nubalsuoja vienaip, o paskui Seimas perbalsuoja kitaip. Vienodos galios sprendimai. Na ir Taip. dar pasakykim, kad e, jeigu ir bus parašai surinkti, o panašu, kad jie jau gali būti surinkti, tai yra tik pirmas ir turbūt lengvesnis žingsnis už antrą, nes patys referendumai, jeigu tokie įvyktų, tai bus dar sunkesnis uždavinys. Na, iš tikrųjų, per e, visą Lietuvos valstybės gyvavimo laikotarpį nuo 90 metų, e, mano žiniomis Lietuvoje buvo virš 20 referendumų iniciatyvos, e, bet visos jos žlugo tiek dėl astronominio skaičiaus, tiek ir dėl kitų pasunkinimų. Lyg, sakykime, to skaičiaus dar būtų maža, kairiųjų iniciatyva asmens kodas parašų lapuose buvo pakeistas paso numeriu tokiu būdu atkrenta apie septyniasdešim aštuoniasdešim procentų pasirašančiųjų nes asmens kodą daugelis žino atmintinai arba turi kituose dokumentuose o pasą reikia jau tada nešiotis su savim jeigu nori pasirašyt reikia priminti kad kažkada tie patys konservatoriai bandė net pinigus dalinti nu, jie rengė referendumą dėl indėlių grąžinimo ir tai žmonės neatėjo taip taip buvo toks atvejis Taip, nors, sakykime, vasario 9 dieną 92 metais berots referendumas pavyko. Na, <laughs> iš tikrųjų, tuo metu buvo sąjūdžio pakilimas. Ir, taip, taip, taip. ir, ir be to, tai vis tiek iš dalies, galima sakyti, buvo iniciatyva iš viršaus. Tiek tame taip, be abejo, be abejo. Tai buvo valstybinė iniciatyva. Taip, taip, taip, tai buvo valstybinė iniciatyva iš tikrųjų. O... Tai iš, iš viršaus referendumų mes turėjom ir daugiau, įskaitant stojimo į Europos Sąjungą. O, teisingai, teisingai. Kur žmonės buvo, reiškia, perkami teisingai. alumi ir skalbimo milteliai. Taip, taip, o užmiršom patys svarbiausia, teisingai. Taip, kad pavykus yra, bet čia jau kitos bet sąlygos, kitos aplinkybės. O... Tik iš viršaus. Tik iš viršaus, taip. Žodžiu, valdžia pati sprendžia. Norėsiu, atsiklausiu tautos, da, da, da. neatsiklausiu. Ir svarbiausia, kokia bebūtų ta valdžia. Valdžios keičiasi, o sprendimai jų visą laiką vienodi. Ir net todėl turbūt nereikia stebėtis, kad e, šita žmonių iniciatyva, nu, iš esmės patyrė informacinę blokadą. Pačioj pradžioj taip, o paskiau prasidėjo dezorganizavimas. Ir tarkim, internete netgi plinta tokios iniciatyvos e, fotografuoti ir filmuoti pasirašančius asmenys, po to juos bauginti, kad jūs niekur neįsidarbinsit, negausite vairuotojo pažymėjimo ir taip toliau ir panašiai. O vienas, vienos iš e, parlamentinių partijų e, jaunimo sekcijos vadas netgi ragino gadinti parašų rinkimo lapus. Prieita nu. iki tokio lygio ir čia jau iš esmės yra baudžiamasis kodeksas iki trejų metų. Supratau. Na, bet reiktų, reiktų suvokti, kad vis tik tai yra politinė kova. Šita akcija tai irgi yra politinė kova ir nėra ko stebėtis, kad priešininkai, kurie kitaip mato reikalus, bando stabdyti šitą iniciatyvą. Be jokios abejonės, kol tai yra daroma demokratiškai ir teisiškai. Ne, suprantama, jeigu, jeigu tai jau kažkoks... taip taip jeigu koks nors sakykim politinis lyderis ar veikėjas tiesiog pasako jūs nesirašykit arba jūs balsuokit referendume taip. kitaip, tai yra jo demokratinė teisė. Na, šitaip... Jeigu yra trukdoma pasinaudoti piliečiam šitą teisę, būtent referendumu, tai jau yra baudžiamoji atsakomybė. Tarp kitko, čia įdomi tokia detalė, kad netgi sąjūdis, tas jis dar vis veikia, skilo šito klausimu. Taip, į dvi apylygės dalis. Taip, į dvi. Dalis sąjūdžio tarybos pritarė šitą iniciatyvą, dalis ne. Tai rodo, kad visuomenė iš tikrųjų yra susiskaldimas rimtas ir nėra ko stebėtis, kad štai yra toks susidarimas ir į kovą yra metamos šiuo metu gi visos pajėgos iš tikrųjų, žiūrėkit, ir valstybinė televizija. Ir aš taip sakyčiau, yra tokia mūsų visuomenė, aš jos vadinu šaipokais. Jie iš visko šaiposi ir iš valdžios taip pat, bet kažkodėl šituo klausimu jie paremė valdžią, tie šaipokai. Na, matyt, tai taip pat rodo kad e, vienaip ar kitaip tie, kaip jūs pavadinote, šaipokai yra tos pačios sistemos dalis. Ir sakykime tai, kad jie galbūt kartais pašiepia valdžios kai kurios atstovus. E, tai yra e, galbūt jų darbo dalis, tarkim, kaip humoristų, galbūt kaip publicistų, bet esminiais klausimais, esminiais klausimais jie dirba taip pačiai valdžiai. Taip, ir ne, ne veltui matyti svogūnų įteikimo ceremonijoje, šaipokai ir politikai kartu visada mane tas labai stebina, suprantat, kada, kada politikai nieko nebesiskiria nuo šaipoko. Na, iš tikrųjų, čia primena iš tikrųjų Orvelo <laughs> knygą Gyvulių ūkis, kur keulės ir žmonės pradėjo labai artimai bendrauti, galų gale vieni į kitus supanašėjo. <laughs> Supratau, gerai. Dėkui Jums, Mariau. Ir sėkmės mums visiems. Dėkui. Sėkmės mums visiems. Ja, dėkui. O mes tęsim pirmą dalį, čia dar tik įžanga, dar nepradėjom pagrindinės temos, ir porą jūsų komentarų. Štai žmogiškasis faktorius, šitai pasivadinės rašo, galėčiau sumodeliuoti tokį ekonomikos modelį, kuris veiktų kaip šveicariškas laikrodis. Citatos pabaiga. Įsivaizduoju, kokios užmačios, kokie pareiškimai žmogaus. Tiesa, jis prideda vieną dalyką, dar vieną sakinį. Vienintelė sąlyga – Reikia žmonių geranoriškumo, o tai sunkiausiai pasiekiama. Citatos pabaiga. Na, suprantat, vat, aš neatsistebiu tokiais komentarais, atleiskit man už, šio, už tokį šiek tiek gal aštroką pasakymą. Juk mes irgi galėtume sugalvoti stebuklingų dalykų, jeigu jų įgyvendinimui reikia, kad žmonės būtų geri, sažiningi, tai čia viskas kaip šveicariškas laikrodis tada funkcionuotų nieko nebūtų paprasčiau, jeigu visi būtų geri, tai ir policijos nereikėtų. Irgi galim pasakyti, aš galiu sugalvoti policijos reformą, bet trukdo žmonės, nes jie žalčiai kaip kurie blogi, suprantat? <laughs> ir e, kodėl aš pradėjau šito komentaru? Todėl, kad yra keletą jūsų komentarų, e, kurie vienaip ar kitaip kalba apie signatarus. Jums nepatiko, kad aš vienoje iš laidų pasakiau, kad signatarai paruošė įstatyminę bazę ir pasitraukė, palikdami teisę tautai spręst. Ir jūs kaltinat, kodėl taip jie pasielgė. Tai dėl to taip ir pasielgė, kad pirmiausia signatarai buvo nevie, nevieningi, todėl to aukščiausia taryba ir pasileido, nes jinai nebegalėjo dirbti kartu, nebebuvo bendrų tikslų. E, Iškovojus nepriklausomybę ir sukūrus šiokią tokią įstatyminę bazę, paaiškėjo, kad toliau skiriasi įsivaizdavimas, kaip eiti, ką daryti. Ir jis buvo ant tiek, ant tiek uh, aršus, kad čia atskirai reikėtų pasakoti. Jau turbūt daug kas užmiršo, kad ten buvo ir išeimas iš Seimo salės, nedalyvavimas posėdžiuose, ne, ne, ne vienam, ten ištisom dienom, net reikėdavo ieškoti, kur pasislėpė kaip kurie. Ir dar jūs keliat klausimą, ar signatarai yra už ar prie žemės pardavimą. Atsakymą ir kaip kurie netgi siūlot, kad čia visus aš juos apklausčiau, skambinčiau telefonais ir panašiai. Atsakymas jums iš karto yra, turėtų būti aiškus. Signatarai yra labai skirtingi žmonės ir labai skirtingai supranta daugelį dalykų tame tarpe ir žemės pardavimo užsieniečiams klausimą. Ir dėl to ir nedarykit ir čia klaidos. Čia panašiai kaip tas, kuris sako, su, sugalvojau puikų ekonomikos modelį, bet va trūksta vieno, žmonių geranoriškumą. Tai čia lygiai tas pats. Negalvokit, kad signatarai tai yra irgi kažkokia vieninga masė, tai yra labai skirtinga supratimą turinti žmonės. Ir, ir savo galimybėmis, ir, ir daugeliu kitų dalykų. Turėkit tiesiog tą omeny, tai yra tokie patys žmonės su skirtingu įsivaizdavimu. Toliau, negaliu nepaminėti vėl komentaras, banginis okeaną burbuls pasirašo žmogus tokį. Nu kaip man gražu šitas jūsų vardas, aš taip ir matau, banginis okeaną burbuls. Gražiai. Jis duoda daug nuorodų, komentaros jūs pasižiūrėkite, yra daug nuorodų. O Herkus Monte, jau vienas iš tokių pastovių mūsų komentatorių, atsakydamas banginio okeano burbului, sako, klausėm regėjom, pilnas internetas ir dar prideda tų nuorodų. Ir štai, ką aš noriu tuo klausimu pasakyti. Tuose nuorodose yra labai dažnai siūloma pasižiūrėti e, video medžiagą, kuri yra, kaip čia jum pasakius, šimtai pasakysiu, kad šiuo metu yra tokia situacija, kad kuo daugiau žiniasklaidos priemonių, tuo mažiau žinių. Pradat, kur mes atsidūrėm. Yra šiandieną tiek daug šaltinių, iš kurių trykšta įvairiausia informacija, bet kur jinai yra teisinga, yra dažnai net nebeįmanoma susigaudyti. Dažniausiai tai yra nuomonės, propaganda, kvailystės. Galų galėjų, mes žinom, kad yra toks jau institutas kaip internetinės kariuomenės. Turbūt viena iš pirmųjų šitą kariuomenę įsteigė jungtinėse valstijose, spec tarnybos įsteigė. Jos pastoviai ten verbuoja, man yra tekę skaityti net e, tokius siūlymus įsidarbinti ten įvairiom kalbom. Nesenai e, buvusi sekretorė Clinton pasakė, kad reikia dar daugiau pinigų šitą internetiniai kariuomeniai. Taip kad neužmirškim, kad internete taip pat vyksta karas informacinis karas, karas už žmonių protus, už tai, kaip jie, kaip jie jaus, kaip jie suvoks dalykus. O atsiliepiant konkrečiai į okeano burbulo ir Herkaus Montės nuorodas, aš tik tiek pasakysiu. Kada yra šnekama apie Rothschildus, Rockefellerius, apie jų santykius, nu įdomu paklausyti. Aš be abejo žinau šitos dalykus, be abejo aš klausiau, bet suprantat, kada žmonės nors labai sklandžiai, labai sklandžiai, šneka apie Rockefellerius ir Rothschildus taip, lyg, lyg jie su jais būtų vakar prie vieno stalo sėdėję. Nusprantat, man tas šiek tiek kelia įtarimą, ar, ar tikrai tas žmogus žino, ką šneka. Gal jis ir žino, bet kur garantijos, kai tai nėra tik jo fantazija, suprantat, nes čia mes dažnai mėgstam kalbėti apie dalykus ir atkreipkite dėmesį, kad naktigonėse, nu nežinau, gal jūs nepastebėjot, bet aš vengiu apskritai tokių dalykų, kurių negali patikrinti mano protas, kurių negali patikrinti logika. Aš stengiuosi nefantazuoti šiaip jau. O jeigu kažką siūlau, kaip sakykim, tą egzaminą rinkėjams, tai aš iškart pasakau, tai yra mano tokia svajonė, fantazija. Jūs sukritikavot, nu ir gerai. Bet kada mes šnekam apskritai jau, ir va ta tema, kurią mes kalbėsim, aš visada stengiuosi žiūrėti, kaip yra iš tikrųjų. Ar man čia kartais taip neatrodo, ar norisi gal, kad tai būtų, ar tikrai taip yra. O kada žmonės mėtosi internete, sakau, nors labai sklandžiai, demonstruodami didelį žinių bagažą, bet kada jie taip lengvai mums nori pasakyti, ką ten Rothschildai su Rockefelleriais galvoja ir ką jie nutarė, aš visada tokio žmogaus klausiu, kada paskutinį kartą buvai susitikę su tais Rothschildais? Nu, kaip jūs suprantat atsakymo, gi negausi. Vadinasi, jis spėlioja. O spėlioti, tai žinot, spėlioti, tai čia mes galim, ką tik jūs norit. O dabar mes pereinam prie pagrindinės temos – kuri vadinasi, ką aš norėjau žinoti apie pinigus, bet nebuvo pas ką paklausti. Pradžiai šiek tiek reklamos, o reklama, kaip žinot, yra prekybos variklis ir kad yra reklamos, vadinasi, tai rodo, kad žmonės, tie, kur deda reklamą, mano, kad yra prasmė dėti šitą laidą, vadinasi, yra klausytojų. Taip kad reklama visada turi ir savo pliusų ir minusų. Reklama. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Taip, pradedam tikrąją naktigonės temą. Tema vadinasi, ką norėjau žinoti apie pinigus ir bankus, bet nebuvo pas ką paklausti. Ir štai turime pas, pas ką paklausti. Labas vakaras, pons Nausėda. Labas vakaras. Tai paklausinėsim jūs. O pabandykit paegzaminuoti. Taip, Gitanas Nausėda, SEP banko prezidento patarėjas. Taip pristačiau? Taip, teisingai. Taip, žiūrėkit. Kas nustato centrinių bankų veiklos taisyklės pasaulyje? Ne Lietuvoje, centrinių bankų. Na, pirmiausia, tai yra patys centriniai bankai, e, kurie veikia pagal tam tikrus tai jų veiklą reglamentuojančius įstatymus. Tai kol kas e, tai yra valstybių dispozicijoje. Pačios valstybės suformuluoja centriniams bankams pagrindinį tikslą, kitus tikslus, jų funkcijas, jų emisijos tvarką, tai yra pinigų emisijos tvarką. Ir centriniai bankai veikia griežtai pagal šituos jiems nubrėžtus. O, o pasaulinės struktūros, kuri reguliuotų, nėra centrinių bankų? Veikla? E, yra tam tikri, na, sakyčiau, mėginimai koordinuoti centrinių bankų veiklą. Ir vienas iš tokių mėginimų, arba tiksliau institucija, kurią galėtumėme įvardinti kaip centrinių bankų bankas, yra tarptautinės suskaitimų bankas kuris ir mėgina skatinti tą centrinių bankų bendradarbiavimą. Taip pat yra... Uh, e, Ne, vieną minutę, vieną minutę, čia su šitoj vietoj sustokim. O kas yra savininkai to tarptautinio atsiskaitimo banko? Tarptautinio atsiskaitimo banko kapitalą sudaro tų pačių centrinių bankų, atskirų valstybių centrinių bankų įnašai. Gal žinot, kokių valstybių? tai praktiškai visų e, tarptautinio atsiskaitimo banko narių. Dabar bijočiau panaluoti, kiek iš tikrųjų tų valstybių sudaro. Lietuva, Lietuva ten turi savo dalį? E, kiek aš žinau, taip. Supratau. Nes mūsų centrinio banko vadovai nekartą yra posėdžiavę, nekartą yra priiminėję bendrus sprendimus, dalyvavę statistikos rinkime, tarp kito tarptautinio suskaitimų bankas kartais pasiekia labai įdomios statistikos, kas dėl mokėjimo, atsiskaitimo struktūros pasaulinės ir taip toliau. Šito banko būstinė bazilėje, kiek žinau, ar ne? Taip, taip ir viena iš šito banko sudėtinių dalių yra vadinamasis bazelio komitetas, kuris nustato priežiūros standartus ir taip. taiko juos pasaulinį. Tas vadinamas bazelis 1, 2 ir dabar bazelis 3, kuris... Ir dabar jau bazelis 3, taip. Kas ten bus esminio tame bazelis 3? Bazelio 3 pagrindinis principas yra toliau griežtinami e, kapitalo kokybės reikalavimai ir ketinama stiprinti bankų kapitalą, kad e, šitas kapitalas gebėtų atsverti tas rizikas, kurie bankai, kurios bankai šiandieniniame pasaulyje vis daugiau prisijima ir laipsniškai iki pat 2019 metų bus didinami įvairūs kapitalo reikalavimai. Tame tarpe ir tokie kapitalo reikalavimai, kurie anksčiau pagal bazelį 1 ir bazelį 2 nebuvo taikomi. Kaip antai anticiklinis kapitalo buferis, kuris gali būti atskiruose valstybėse nustatomas, jeigu matoma, kad, pavyzdžiui, bankų sistema auga per nelik. Suprantama, čia išklausytojai jau pasimest tarp tose smulkminose, bet kiek aš žinau, ten yra dar vienas toks svarbus dalykas visiems. Aukso vaidmo keisi, keičiasi pagal Bazelio 3 normatyvus. E, taip, bet čia jau tokia atskira specifinė diskusija, aukso vaidmo apskritai e, tampa vis svarbiau. Taip, taip, mes ne apie tai nediskutuosim, tik pabrėžkim, kad pirmą kartą į tos Bazelio vat, reikalavimus įtraukiamas yra ir, ir auksas, kaip toks. Taip, taip, taip, taip. Dabar žiūrėkit, o centriniai bankai ir... A, dar vienas dalykas dėl to tarptautinio atsiskaitimo banko. Ar yra šalių, kurios, sakykime, nesiskaito su jų reikalavimais ir, ir tas bazilis 3 jiems visiškai neįdomus? pasaulyje. Na, tai būtų jau akibrokštas, jeigu atskiros valstybės nuspręstų kažkaip tai nedalyvauti Bazelio 3 reikalavimų įgyvendinime ir tiesą sakant, tai, daroma, tai būtų daroma ne iš kažkokių tai blogų pastatų, paprasčiausiai jeigu atsirastų tokia šalis, na tai iš karto visi dėmesys nukryptų į tokią šalį ir būtų laikoma, kad tokios šalies bankų sistema paprasčiausiai yra nesaugi ir netitinka. Nu, o Iranas, pav Iranas pavyzdžiui. E, dabar aš bijočiau pameluoti dėl atskirų valstybių, reiškia, ar Iranas, ar kažkokios kitos, galbūt dar apie... Bet iš principo viso pasaulio centriniai bankai šito tarptautinio atsiskaitimo banko reikalavimus vykdo. Taip galim pasakyti. E, na, šiaip jau jų reikalavimai arba tie standartai, kuriuos jie nustato, yra laikoma gero tono ženklų jų laikytis, jeigu jau esi tarptautinio atsiskaitimo banko narys. O kas ten pirmus muikų groja tame banke? Kokios šalis? Kaip ir daugelio tarptautinių organizacijų, pirmais muitais groja e, tos valstybės, kurios vaidina, kurių ekonomika vaidina reikšmingiausią vaidmenį. Ir kurios turbūt rezervinės valiutas emituoja, ar ne? Be abejo, netikėtumų čia tikrai nėra. Supratau. Tai Bet mes apie valiutas kalbėsim kitoj daly, mes su jumis tik apie bankų šnekam. Žiūrėkit, centriniai bankai ir vyriausybės centriniai bankai yra nepriklausomi nuo vyriausybių sprendimų. Taip, tai yra toks jau pagrindinis vatas. Pastaraisiais dešimtmečiais tokia tendencija tikrai išriškėjo ir centriniai bankai yra atskirti nuo vyriausybių veiklos, siekiant, kad jie galėtų pilnai koncentruoti savo pagrindiniam tikslui, tai yra kainų ir pinigų stabilumai garantuoti. Taip, bet maždaug iki 1970 metų buvo kitaip na tuo metu galima buvo ant rankų pirštų suskaičiuoti tokius bankus kurie veikė kaip tikri nepriklausomi centriniai bankai ir vienas iš jų be abejo doiče bundesbankas tai yra tuometinis vokietijos centrinis bankas kuris palaikė labai ir stiprią vokietijos markę ir vokietijos ekonomikos kitaip sakant vokiečiai e, vokiečių vyriausybė ir vokietijos centrinis bankas veikė ranka rankon kažkur iki septyniasdešimtų metų taip na ir sakyčiau vokietijos centriniam bankui gal net e, teko pirmojo smuiko vaidmuo Supratau. O žiūrėkit, kaip buvo, sakykime, ar buvo skolinami pinigai vyriausybės? Ar buvo e, tiesiog e, finansuojama? Tai vienas iš Deutsche Bundesbanko e, veiklos principų buvo griežtas draudimas pirkti vyriausybės vertybinius popierius pirminėje rinkoje, tai yra tiesiogai finansuoti biudžeto deficitą. E, komerciniai bankai, kitos finansinės institucijos tą daryti galėjo, jos ir dabar... Per vieną, nu tai čia tas pats, per vieną žingsnį vis tiek, čia iš esmės tai, tas pats. bankas e, to daryti negalėjo ir tai yra pasiekmė e, tų dviejų hiperinfliacijų, kurias Vokietija patyrė 20-ame amžiuje, tiesiog buvo padarytos pamokos, kad Taip, jas... klaidos gali nuvesti šalį į bankrotą arba į didžiulę hiperinfliaciją. Taip, pas jos jau kaulos mėginyse matyt atsispindės baimė. Taip. O žiūrėkit, kas limituoja centrinių bankų pinigų emisiją kaip tokią? Praktiškai e, jokių kiekybinių limitų jiems niekas negali nustatyti. Didžiausias limitavimas yra jų pačių galvose. Kitaip tariant, e, pagrindinis tikslas yra kainų stabilumas, jie patys ir nusprendžia, kokia emisija galėtų pažeisti kainų stabilumą, o kokia emisija yra dar toleruotina ir kainų stabilumo tikslo nepažeisti. Tai yra, jie patys sau tokius kiekybinius limitus ir nusistato. Atsižvelgdami, žinoma, į ekonominę. Nu, taip. nu, dabar yra ypatinga padėtis, nesakykime, Japonija imituoja beprotiškai mastais pinigus nuo balandžio taip, pirmos dienos. Japonija tą daro ir Junktinės Amerikos Taip, ir Junktinės. Ir Eurozona, pinigai liejasi laisvai ir e, nesibaiminama, nesibaiminama infliacija tik dėl vienos priežasties, kad pastaruoju metu sulėtėjo pinigų cirkuliacijos greitis yra tam tikrų kreditavimo rinkos trikdžių. Tas vienas deleverage'as prasidėjo, ar ne? Prašau? Deleverage'as vadinamas angliškai. Vadinamasis deleverage'as, kuris veda į pinigų cirkuliacijos greičio lėtėjimą ir tokiu atveju pinigų kiekio didėjimas nebėra toks pavojingas, jis tiesiogai nelėmė didelės infliacijos. Na, bet yra ir kita. Tai atsistatytų situacija, gali atsitikti taip, kad šita pinigų masė pradės stiprinti infliacijos lūkesčius ateityje. Supratau. Nu, dabar didelė dalis tų pinigų užstringa, taip sakykime, plačiai finansinėse rinkose, būtinė rinka kol kas nepatenka. Nes jie laisvai necirkuliuoja, arba tiksliau jų cirkuliavimas yra sulėtėjęs dėl jūsų minėtų kreditavimo apribojimai. Bet, jeigu, bet šitie pinigai, jeigu kada nors pramuš skylę ir plūstels į būtinę rinką, tai nušluos čia gimus visus. E tai šiuo tikslu centriniai bankai lygiai taip pat kaip jie tuos pinigus pumpavo į apyvartą pastaraisiais metais lygiai taip pat jie juos gali ir susišluoti arba kitaip tariant susirinkti absorbuodami tiesiog tuos instrumentus reikia naudoti atvirkštine tvarka ir tam techninės galimybės yra puikiausios tik tai bėda yra ta kad e, centriniai bankai kadangi situacija tokia unikali pastaruoju metu susiklostė jiems gali pristigti ir patirties, ir gebėjimo prognozuoti, ir pagaliau gebėjimo dozuoti šitas operacijas. Jeigu jie padarytų bent menkiausią klaidą, gali kilti ir naujų finansinių burbulų, gali kilti ir laikinų finansų sistemos trikdžių. Taip pat šitoje vietoje aš na, būčiau atsargus ir ne, nemanyčiau, kad čia viskas taip lengvai sprendžia. Nu, tuo labiau, kad mano supratimu tai yra tam tikras tuksvangas, suprantat, jeigu didins ir toliau skolas, kad ir per e, antrinėje rinkoje pirkdamas vyriausybinius popierius. Tai vis tiek, nu, ta skola negali aukti be galo, o jeigu pradėti taupyti, mažėja biudžeto įplaukos, didėja bedarbystė, tai bet koks judesys tai, blogina situaciją. Atveju, norint absorbuoti pinigus, reikėtų pardavinėti vertybinius popierius iš centrinių bankų balanso, dar neaišku, kaip tas masinis vertybinių popierių pardavimas atsilieptų tų vertybinių popierių pajamingumui. Tuomet klausimas, o kaip tai galėtų turėti įtakos valdžios deficito e, finansavimui. Taip pat viskas atrodo ant popieriaus gal ir e, pakankamai paprasta, tačiau realiame gyvenime tai gali kelti tikrai nemažų galvos. Taip, nu mes čia dabar nespręsim pasaulio problemų, mes iš jūsų norim tiesiog sužinoti kokią konkrečią informaciją, o kol kas. Gal kitose laidose mes paskui jau kalbėsim kitomis temomis banko kontekste. Žiūrėkit, o iš kur atsiranda pinigai pas komercinius bankus? Na, jeigu aš teisingai dėlioju, tai yra indėliai šaltinis, ar ne? Taip, be jokios abejonės. Jų teikiamos paslaugos žmonėms? Taip. Tarp bankinės paskolos? Taip. Ir centrinis bankas? Ir centrinis bankas finansuoja taip pat nemažą dalį komercinių bankų poreikių, tik tai tiek, kad centrinio banko paskolos ilgą laiką buvo gana trumpalaikės. Ir tik pastaruoju metu, jau čia globalinės finansų krizės akivaizdoje, jų trukmė vis labiau ilgėjo, kol dabar pasiektas Europos centrinio banko jau net trijų metų paskolų laikotarpis. Tai yra tikrai labai neįprastai ilgas laikotarpis centrinių bankų prasme. Nu, kada jungtinėse valstijose yra perkami vyriausybiniai popieriai, tai nori, nenori per tos tai komercinius. Operacijų pobūdis yra dviejopas. Galima vykdyti vadinamasis vertybinių popierių atpirkimo sandorius. Tai yra pirkti tuos vertybinius popierius su įsipareigojimu atgal juos parduoti po tam tikro nustatyto laikotarpio bet gali būti ir tokia operacija kuri yra laikoma viena krypte kuomet centrinis bankas nusiperka vertybinius popierius emituoja tam tikrą pinigų kiekį į komercinių bankų sistemą tačiau nebeturi įsipareigojimo e, tuos vertybinius popierius parduoti ateityje. Tai Taip. Taip, bet čia yra, mano, mano akim žiūrint, yra tokia na, žiaurinė teisybė, nes tie, kurie turi tas vadinamas rezervinės valiutas, tai jie jie dažniausiai ir skolinasi, tie komerciniai bankai, iš tokių bankų, centrinių, ar ne? O pavyzdžiui, Lietuvoje mes to padaryti negalim. Lietuvoje mes galėtumėme skolintis iš centrinio banko, jeigu neturėtumėme valiutų valdybos e, modelį. Tai apie ką aš neka? Pinigų emisija yra automatiškai susieta su užsienio valiutos atsargomis, todėl Lietuvos bankas tokių įprastinių refinansavimo paskolų komerciniams bankams neteikia. Nu, bet jūs suti... Bankai atprato jau tiesą sakant nuo tokių paskolų ir jie tvarkosi, valdo savo likvidumą tarp bankinėje rinkoje. Patys komerciniai bankai tai suprantama, bet aš turiu meni vyriausybės situaciją. Ir jeigu, sakykime, Anglijos vyriausybė gali pasinaudoti savo bankų ir savo valiutą, tai Lietuva negali. Na, ta prasme, kurią jūs e, suvokėte, tai iš tikrųjų negali. Nors, kaip minėjau, centriniai bankai net ir tose didžiosiose valstybėse – tiesiogiai vyriausybės vertybinių popierių pirkti negali. Nesu, bet mesgi suvokiam, kad čia yra tik tam tikras... Jie perka iš komercinių bankų, sudaro tokį saugų užnugarį, reiškia komerciniai bankai žinodami, kad jie centrinėme banke galės bet kada refinansuoti, jie drąsiau perka patys vyriausybės vertybinės. Visą tai yra suprantama, bet vis tiek tie, kurie yra prisirišę prie vienokios ar kitokios ten to e, valiutų modelio sistemos, nu, yra kaip ir tokie blog, blogesniai padėti tiesiog pasidarom. Žinot, mes paukojom savo pinigų politikos savarankiškumą vardant kitų tikslų, vardant stabilaus valiutos kurso, vardant mažesnės infliacijos, didesnės finansų sistemos skaidrumo, tai šitas ginčas turbūt bus amžinas. Ar be, be, be. privalumai atvėrė trūkumus, ar atvėrė. Tai mes čia su, aišku, ir nesiginčysim su jumis. O žiūrėkit, Bet ginčas vyksta štai dėl ko. Toks irgi jau šimtą metų. Kas yra federalinis rezervas? Tai yra akcininkai ar nėra federalinio rezervo? Privatus akcininkai. Federalinis e, rezervų bankas tai yra 12 federa, regioninių federalinių rezervinių atsiprašau. O tų bankų akcininkai tai yra privatus gesmenys, bent jau dalis. Na, kiek aš žinau, federalinio rezervų banko kapitalas sudaro būtent šitie federaliniai e, arba regioniniai tiksliau bankai. Nu taip, 12 jų yra, jo. Taip, jų yra 12. Kas jų akcininkai yra, aš dabar šią minutę atsakyti negalėčiau bet šiuo atveju centrinių bankų e, praktikoje nuosavybės struktūra nėra lemiama kadangi viską reglamentuoja ir centrinio banko veiklą ir tikslus reglamentuoja įstatymai galima būtų pateikti ir daugiau valstybių kuriose yra mišri e, centrinių bankų kapitalo struktūra pavyzdžiui austrija šveicarija tačiau jie niekuo savo veikla nesiskiria nuo tų bankų kurie yra grinai valstybiniai kadangi kaip minėjau jų e, muziką užsakinėja būtent centrinių bankų įstatymai kurie viską sudėlioja nuo a iki z Nu taip, nu federalinis rezervas čia matyt vis tiek yra šiokio to išskirtiniai padėtėjai ir daug kas čia su jumis gins. turi savo įstatymą ir turi savo... Turi, visos, turi, be abejo, turi. Jie mažai ko skiriasi nuo Europos, pavyzdžiui, centrinio banko. Skiriasi tam tikrais aspektais, bet tai jau detalės. O žiūrėkit, ką jūs galvojat apie BRICS šalių bandymai sukurti banką bendrą ir kaip ateityje galima emisijos centrą naujos valiutos? Žinote, visgi taip labai skirtingos valstybės savo pobūdžių, savo ekonominį išsivystymą ir net savo verslo ciklais. Taip kad e, kartais politiškai tai pasigirsta kaip noras padeklaruoti tam tikrus siekius ir galbūt tam tikrą prasme išgazdinti E, tiek pagrindinę pasaulio rezervinę valiutą arba šalį, kuri ją atstovauja, tai yra Junktinės Amerikos valstijos. Ir jeigu kyla nepasitenkinimas Amerikos dolerių kaip pasaulio rezervinė valiuta numeris vienas, tai tada vat, kyla panašios iniciatyvos, bet nežinau, ar jos yra labai rimtos, ar jos yra daugiau noras įtakoti Junktinės Amerikos valstijas, kad ji kažkas jos kažką darytų ir taisytų situaciją, nes neva priešingų atveju bus daromos alternatyvos pinigų sistemos. Nu, iš šalies žiūrint, tai atrodo rimtai ta jų iniciatyva. Prašau? Iš šalies žiūrint atrodo gana rimtai, nes ir kiniečiai pastoviai daro pareiškimus, kad jau laikas įvesti naują rezervinę valiutą, nepririštą prie konkrečių šalių ir plus dar dengta aukstų, jie pasisako. Tai aš skaitau to... E, tų deklaracijų yra nesuskaičiuojama galybė ir galėčiau pateikti Suprantu. dar vieną. Bet matot, tai Kinijos, Kinijos centrinio banko deklaracija yra ne tas pats, kas, sakykime, kokios nors smulkios šalies. Bet iš tikrųjų per pastarą išimnetį aš prisimenu tik vieną sėkmingą arba daugiau mažiau sėkmingą bendros valiutos sukūrimą, tai optimalios valiutų zonos kūrimą, tai yra eurozona. Visos kitos taip ir baigėsi kalbomis. Supratau. Žiūrėkit, o kodėl tokie maži procentai už mūsų indėlius bankuose? Jau mes čia nuo pasaulio reikalų eikim prie mūsų kišenių. Negalim nepasinaudot galimybę paklausti jūsų. Ar jums nereikia pinigų bankų? Tai susijęs su centrinių bankų veikla ir, kaip jūs žinote, e, ekonomikos nuosmukis lėmė tai, kad centriniai bankai kovoja su ekonomikos nuosmukiu mažindami bazinės palūkanų normas iki minimumo o tos bazinės palūkanų normos, jos formuoja visą palūkanų hierarchiją. Kadangi Lietuva yra susijusi savo nacionalinę valiutą su eurų, tai mes praktiškai importuojame tas palūkanų normas, kurias nustato Europos centrinis bankas. O šiuo metu, kaip žinote, pagrindinė refinansavimo palūkanų norma Europos centrinio banko yra 0,25 procentų. Taip, sumažinta ką tik. Taigi, taip sakant, pinigų nereikia šiuo metu bankams. Šiuo metu pinigų nereikia ir net už tas mažas palūkanų normas toli gražu nėra tiek daug norinčių pasiskolinti. Tai vėlgi tas jūsų minėtas, minėtas deleveragingo procesas vyksta pasauliniu mastu ir yra iš tikrųjų šiuo metu labai didelis susilaikimas verslo subjektų nuo skolinimosi ir investicijos neretai yra finansuojamos iš nuosavų išteklių, nenorint prisimti papildomų. Suprantama, kada krenta, Kada krenta vartojimas, suprantama, kad ir kredituoti nelabai bus ką. O žiūrėkit, Taip. o žiūrėkit, gal jūs galėtumėt paaiškyti, ką reiškia tas e, penkių centrinių bankų emituojančių rezervinės valiutas ir plus Kanada dar prijungia. Jie susitarė yra keistis valiutiniais svopais apeinant rinką. Tai buvo padaryta 11 metų gruodį berods laikinai, o va dabar pratesta neribotam laikui. Kokios priežastys lemia ir ką tai reiškia? Matyt, po krizės atsiradęs e, siekis aprūpinti likvidumu e, pasaulinę bankų sistemą, jeigu iškiltų toksai poreikis. Visi šitie pagrindiniai bankai emituoja savo nacionalinės valiutas, tuo tarpu kiti bankai savaime suprantama, pažiūrėjau, negali Amerikos bankas emituoti Šveicarijos franko arba ja, suprantama, Britanijos bankas Japonijos vienas. Tai būtų tarptautinis nusikaltimas. Tai jeigu iškiltų pasaulyje kažkokios konkrečios valiutos poreikis, e, šie bankai... Čia ne, ne pasaulyje, čia turiu omeny, kad jeigu kuriam bankui pritrūksta kurios nors iš rezervinės valiutos, Taip. tai jie tiesiog tai, gauna injekciją. Tada atsiras bankas, kuris tą rezervinės valiutos kiekį e, duos. E, Supratai, o nu, man tai matosi, kad iš esmės dabar tos rezervinės valiutos tapo kaip ir viena valiuta nes jos žaidžia bendrą žaidimą ir, ir vadinasi Na, penkiais... Tam tikrą prasme tai yra, taip, tai yra susivienimas, tai tam tikrą konglomeratą, bet e, tiklas yra pirmiausia apsirūpinimas likvidumu, nes tai ir buvo pastarųjų metų problema numeris vienas. Nu, suprantama, bet... Kursai kažkokie stabilesni ar mažiau stabilus, kaip kad anksčiau kildavo iniciatyvų palaikyti valiutų stabilumą, bet pirmiausia likvidumas, likvidumas ir dar kartą likvidumas. Na, aš sakyčiau, kad čia yra dar ir nuslėpimas tam tikrų infliacinių procesų. Kada visos valiutos vienodai infliuoja, tu nematai, nematai procesų aiškiai. Na, visos valiutos neinfliuoja vienodai. Nu, daug maž, bent daug maž. Tai yra skirtingai, tačiau kai infliacija apskritai pasaulyje yra maža, tada savaime suprantama yra atskirų valstybių skirtumai pasidaro mintis. Žiūrėkit, o ką jūs galvojate apie bankų gelbėjimą? tas, kuris vyksta pastaruoju metu. Nu ir čia ryškus pavyzdžiai buvo Airija, kuri prasiskolino gelbėdama bankus. Na, bet Airijos ekonomika pamažu atsistato ir tada klausimas, ar iš tikrųjų tai nebuvo ta kaina, kurią vertėjo sumokėti. Bet kiek mes tą darysim, pons Nausidai? E, Lietuva to nedarė, paskutiniai mėginimai e, gelbėti. Ja, Lietuva čia kita istorija. Jo, čia buvo labai seniai ir beje abu mėginimai, tiek Litinvestą, tiek Eurobanką gelbėti buvo nenusisekę. Tačiau e, problema visgi egzistuoja, tas įvykis tai jau klausimas, kad yra aktualus ir daugelis valstybių negali jo ignoruoti. Jeigu bankas yra sisteminis ir jeigu jisai svunga, e, nuostoliai, kurie atsiranda dėl to, gali būti keliariopai arba net dešimteriopai didesni negu kad ta finansinė parama, kuri yra tam bankui suteikiama įdantys būtų kelias. Tai gal dėl to, sakykime, jungtinėse valstijose pradedamos kurti taisyklės tiems bankams, kurie buvo vadinami too big to fall. Ir e, lyg tai e, ruošiamas jų nebe, nebegelbėti. Iš tikrųjų gali būti panašių mėginimų, tačiau stebuklų nėra. Tuo tikslu turėtų būti kažkoks kūriamas specialus fondas, e, galbūt net iš pačių bankų lėšos, su šia iniciatyva nelabai susipažinęs, Nu, kaip tai bus daroma, dar ir neaišku, kol kas tik iniciatyva yra iš vyriausybės pusės, kiek suprantu. Taip, bet, bet, bet kuriuo atveju, na, matyt, klausimas liks aktualus, ar bankui leistų žlugti ar ne. Banko žlugimas automatiškai turės tam tikrų ir gana padarinių. Suprantu, bet... Galbūt galima iš tikrųjų pačių bankų įnašai suformuoti tam tikrą rezervinį fondą, kuris galėtų padėti bėdoje atsidūrusiems bankams nepaslysti ir išsigelbėti. Bet mes girdim, kad e, bankus ruošiasi gelbėti ir indėlininko pinigais, kai buvo Kyprė padaryta. Ir šitą praktiką ruošiasi pritaikyti ir pasauliniu mastu. Ir tokios kalbos. To, to, tokie receptai, jie turi labai prastas pasakmes. Ir tos pasakmes būna tokios ilgalaikės, kalbėti apie tokių šalių bankų sistemo atsigavimą po to nebetenka. Iš tikrųjų, indėlininkai turi puikiai atminti ir jie prisimena, kur jie nukentėjo. Taip kad noras potencialiems indėlininkams ateityje rinktis tokią valstybę kaip investicijų vietą sumažėtų iki minimumo. Taip kad visada tokiais atvejais reikia labai gerai pagalvoti, ar nėra kito kelio. Tai šitai tai yra, šitai yra suprantu, bet galbūt kaip tik kito kelio ir nebebus, kai šitai bus daroma, nes viskas mano akim... Tikti, šito niekas negali neikti, bet tai yra jau pati blogiausia alternatyva arba pats blogiausias sprendimas problemai spręsti. Suprantam. Žiūrėkit, ir pabaigai toks pikantiškas gal klausimas. Internete vaikšto jau naujų dolerių pavyzdžiai. Ne amero, ne amero, o jau naujų dolerių. Tik naujos visiškai modifikacijos. Neteko jums matyti? Ne, dar neteko. Yra 5, 10, 20, 50, 100, 200 nominalo. Taip. Labai rimt. Ir, ir yra teigiama, kad šitie doleriai jau yra tuose 12 rezervinių bankų, Federalinio rezervo bankose Jungtinėse valstijose. Jau seifuose guli. Taip. Bet, bet aš, aišku, čia aš sakau, čia... Na, tai nėra, nėra kažkas tai ypatingo. Daugelis valstybių keičia savo nominalus e, laikui bėgant, tik tai galbūt Federalinio rezervų bankas iš tikrųjų yra vienas iš konservatyvesnių. E, ir jeigu mes pažvelgsime į dolerio banknotus, tai jų vaizdas per pastaruosius dešimtmečius. Ten iš esmės kits vaizdas. Ten jau ant, bankotų, ant banknotų visiškai kiti vaizdai. Nu, tai būtų didelis šuolis Amerikos banknotų politikoje, kadangi <laughs> jie ėjo mažai žingsnių. Tai čia ne banknotų politikui būtų šuolis, pons Nausėdai. Čia, čia kvepia kitais dalykais, bet tiek to jau. Gerai, dėkui Jums labai. Prašau, gero vakaro. Dėkui. Taigi štai, sužinojom šitą iš SEB banko prezidento patarėjo Gitano Nausėdos, o dabar kitoj daly kalbėsim apie valiutas. O pradžiai Laiza Minelė, Mani, mani, mani. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Tęsime naktigonę. Šita dalis skirta pinigams, pinigams pasauliniams, rezerviniams valiutoms. Ir dabar mes kalbinam žmogų, kuris žino viską apie valiutas. Labas vakaras. Sveiki gyvi. Mes kalbinam Valdemarą Katku, nepriklausomas finansų ekspertas, penkių knygų autorius ir signataras, kolega mano. Taigi štai, valdai, kokios priežasys lėmė, kad atsirado tos rezervinės valiutos ir Jamaiko susitarimas apskritai, kodėl jis toks 76 metais atsirado? E, pirmas dalykas, prieš šimtą metų tikriausiai atsirado e, centriniai pamatiniai e, bankai – kurių buvo pagrindinis yra tikslas e, stabilizuoti privačių bankų e, sistemą ir jie buvo sukurti kaip paskutinio skolintojo, kaip paskutinį. Kokios priežasys lėmė, kad atsirado tos rezervinės valiutos ir Jamaiko susitarimas apskritai, kodėl jis toks 76 metais atsirado? E, pirmas dalykas, prieš šimtą metų tikriausiai atsirado centriniai pamatiniai bankai kurių buvo pagrindinis yra tikslas e, stabilizuoti privačių bankų e, sistemą. Ir jie buvo sukurti kaip paskutinio skolintojo, kaip e, paskutinis skolintojas yra nacionalinėms, nacionalinėms privačių bankų sistemoms. Yra. Ir vėliau, aišku, iki 72 metų po antro pasaulinio karo, kol galiojo Bretton Woodo sustarimas, kur E, nacionalinės valiutos ir tame tarpe ir jungtinių valstybių doleris buvo susijęti su, sakykime, yra su auksu. Iki to laiko viskas taip, taip ir ėjo, kaip ir prieš antrą pasaulinę karą, o 1992 metais, tai yra prieš 40 metų, valiutos yra buvo paleistos yra plaukioti ir nuo to laiko valiutos kursai yra plaukiantys, o centriniai bankai yra e, nepriklausomi vienas nuo kito. Taip, bet čia pasakykim, ką reiškia plaukioti. Tai tiesiog Jungtinės valstijos atsisakė savo įsipareigojimų keisti dolerį į auksą. Tai taip, tai centrinės e, Niksonas yra tuometinis yra prezidentas, taip yra priėmė sprendimą, kad e, nebegalėjo išlaikyti sakysim aukso ir jav dolerio santykiai tiksliau po antro pasaulinio po antro pasaulinio karo atsistatant europos Europos valstybėm auksas pradėjo plaukti iš Junktinių Amerikos valstybių į kauptis Europoje ir nusprendė amerikiečiai yra nutraukti ir nebevykdyti daugiau e, ankstesnių, sakysim, yra pokalbių. Sakykit, o šitas Degolio, ar čia mitas ar realybė, kad Degolis nusiuntė visą lėktuvą ar laivą dolerių ir sako, duokit man auksą, kaip žadėjot? Nežinau, tikrai negaliu pasakyti. Nes, nu, tai eina tai... Pasakyti, galima pasakyti tik tiek, kad e, šiuo metu, sakysime, Vokietijos yra Bundesbankas, centrinis yra bankas, didžiąją aukso dalį Taip, laiko jungtinėse amerikos valstijose laikymas jungtinių amerikos valstijose buvo pagrįstas vienu būt tiktai vienu tiktai atveju kadangi vyko šaltasis karas ir visos vakarų europos valstijos bijojo jeigu sovietų sąjunga užpuls ir juos okupuos tai auksas bent jau paliks yra jungtinėse amerikos valstijose tai e, tos valstybės sakysim kurios galvojo kad jų neužpuls kaip sakykim prancūzija ar vis tik didžioji britanija tai auksą gal sakykim laikė britanija visą laiką laikė pas save o prancūzija gal atsiėmė anksčiau bet vokiečiai kaip sakau kaip minėjote taip bet jų, jų, jų net deputatams Bundestago neleido pasižiūrėti tą auksą žinome tą istoriją jie sudarė audito komisijas, komisiją ir važiavo pasitikrinti ar tas visas auksas yra ir priimtas sprendimas kad dalį auksą sugrąžinti į Vokietiją Taip, tiek to čia dabar su tais auksais. Mūsų domina, o kodėl vis tik atsirado rezervinės valiutos ir būtent vat, šitos, o ne kitos? Įvardinkim jas, tai jungtinių valstybių ir, doleris. Užsienio, taip yra, jungtinės Amerikos, sakykime, JAV, JAV doleris, tai dabar yra euras. Taip, o vietoje euro buvo markė ir frankas? Tai markė frankas buvo, toliau yra... Svaras sterlingas. Japonijos jena, tai jena. svaras yra sterlingas. Ir frankas šveicarės. Taip, šveicarės frankas, taip. Kodėl būtent šitas valiutų pulas, o ne koks kitas? Pirmas yra dalykas, tai yra Jungtinė Amerikoje yra tam, tam tikras centriškumas ir... Tai E, toksai skaičiuojamas net Junktinėse Amerikose indeksas DIXI, kuris yra skaičiuoja tiesiog į eksporto, importo e, reikalingo pinigų, už kiek, sakysim, išveža, už kad nusiperka, kursų yra skaičiuoti ir jas įtrauktas yra 27 valiutas, iš jų paimtas yra 7 pagrindinės, yra Junktinė Amerikos valstybė prekybinės partnerės. Ir išeinant iš to, iš Junktinė Amerikos centriškumo, tos valiutos yra pripažinamas kaip reikšmingos Junktinės Amerikos valstybės, vadinasi reikšmingos ir E, kitoms yra pasaulio valstybėmis. Šiaip į rezervinę valiutą, taip kaip Lietuvoje, Lietuvoje ir įvardina, tai užsienio valiutų atsargos ir jos iš esmės yra reikalingos, centriniai bankai yra kaip tam tikri užsienio valiutų sandėliai, galima pasakyti taip, ir jie yra reikalingi tik tai tokiu atveju, kad e, jeigu mes negalėsim nieko parduoti, o mums reikės, sakysim, importuoti dujas ar importuoti naftą, Tai mes iš tų centrinio banko, sakykime, valiutų rezervų įmame ir perkamės importus. Ir iš tikrųjų rezervas skaičiuojamas būtent yra kiek mėnesio mes galime nieko neparduodami įsivežti, užsipirkti savo reikalingas yra būtinas prekes ir tai skaičiuojama, kad yra trys mėnesiams mes turime e, turėti užsienio valiutų, kad galėtume užsipirkti iš, iš, iš užsienio, sakykime, yra prekes. Tai užsienio valiuta pasirinkama yra tokia už kurią mes daugiausiai galim nusipirkti įvairių daiktų. Nu taip, bet mes, sakykime, labai daug perkam energetinių išteklių iš Rusijos, bet rublių ne, nekaupiam. Bet čia toliau mes prie to prieisim, tiek to dabar. Vėliau prieisim, eikim dabar. Sakykime, kas limituoja rezervinių valiutų emisijos mastus? Niekas nelimituoja, išskyrus yra patys e, centrinio, centrinio bankų valdybos. O jos vadovaujasi? O jos vadovaujasi nustatytais įstatymais, nustatytais įstatymais ir savo prognozėmis kurios taip pat gali būti klaidingos kaip ir buvo sakykime šita sukelta yra krizė nes yra žinoma kad šita krizė yra taip dažnai vadinamas e, ciniškai arba besišaipant kad e, pagrindinis yra šios krizės architektas yra būtent JAV centrinio banko buvęs. Grinspenas, tai? Grinspenas. Tai yra. Ir tai yra dėl to, kad jie padarė blogą prognozę ir iš esmės yra sukėlę Junktinės Amerikos, e, sakysime, yra krizė. Mm finansinė ir kuri na, persimetė kitas valstijas. Nu, taip, bet Grinspeno jau nėra. Ne... bankai gali klysti, taip. Taip, Grinspeno nėra, bet jungtinės valstijos e, kas mėnesį superka už 85 milijardus tą vadinamą Q ten trečia ar ketvirta. E. Nu, taip yra, ten e, trečiasis yra vadinamas. Trečiasis yra, yra kiekybinis, yra, sakykime, iš esmės yra kiekybinis e, toks papild papildai... Pa, papildai. Nu, gražiai pavadinta, bet iš esmės tai yra pinigų spausdinimas ir Taip, dengimas. Yra, tai ne pinigų spausdinimas, bet iš tikrųjų tai yra valstybinės yra paskolos, kurios centrinis bankas teikia privatiems bankams. O ir, tie perka e, vertybinius popierius. Ir taip pat yra e, finansuoja atskirų valstybių, e, finansuoja savo vyriausybių išdus. Tai, tai apie... Tik Tai apie tai ir šneka, kad ir dabar centrinės vyriausybės, sakykime, tos emituojančios valiutą, gali va tokias operacijas daryti ir emituoti baisius pinigų kiekius ir šitaip šiandieną stimuliuoti savo ekonomiką? Taip. O tos valstybės, kurios neturi tų rezervinių valiutų, nu pasidaro kaip vargšai giminaičiai šitoj situacijai. Tikrai taip. Nes, pavyzdžiui, yra taip yra, sakysim, jeigu E, Britanijos vyriausybė platino kažkokią savo obligacijų skolų emisiją ir jos neišpirko e, privatus investuotojai arba kiti investu, instituciniai investuotojai rinkoje, tai likutį nuperka, sakysim, Anglijos yra bankas. Nu, apie ką ir tai kalba? Ko Lietuvoje, sakykime, yra to negali padaryti ir tuo pačiu toks pardavimas leidžia sumažinti yra skolinimosi kaštus visų pirma tai ir mažas palūkanas leidžia o lietuvoj mes turime skolintis yra labai yra brangiai ir svetima valiuta taip. taip bet, bet gaunasi kurioziška situacija mes save visą laiką lyginam ir orientuojam į tas pasaulio lyderės ekonomikos o žaidimo taisyklės yra visiškai skirtingos mums ir jiems ir e, tai tą mes turime turėti omenyje taip Tarp kitko, yra suvaržymai suvaržymai yra ženkliai yra didesni negu tos valstybės, kurios turi savo, e, savo sakysim, tikrai pilnai veikiančius komercinius centrinius yra bankus. Šiaip yra taisyklė yra tokia, kad e, išsivyščiusi šalis yra laikoma ta šalis yra, kuri e, skolinasi pinigais, kurios gali pati atsispausdinti. Kitaip sakant, yra, jeigu niekas nenupirks yra kitas, tai atsispausdins ir gali finansuoti savo, sakykime, vyriausybę ar tiekti pinigus yra duoti valstybinės pamaldas tai savo privatiems yra bankams. Ir iš tikrųjų čia tai dargi... Tai yra kaip taisyklė. Mes, taip. mes į šitą kategoriją nepriklausome. Ne, ne, bet dar yra ir iš tikrųjų pinigų kaina. Jeigu tuose pačiose jungtinėse valstijose apie 80 metus e, palūkanų norma, už kurią centriniai bankai skolindavo komerciniams, siekia 15 ir daugiau procentų, Buvo taip, taip. Tai dabar tik 0,25 procentų, tai yra mažiau už infliaciją, praktiškai veltui gauna. Taip, iš tikrųjų taip yra. Taip. O, o Lietuva ir kitos panašios valstybės moka žvėriškus procentus palyginus taip, su šitais. Nelygios, taip, nelygios konkurencinės sąlygos. Taip. Kitaip sakant, mes esam tas vadinamas currency board modelis, o kaip kitos pasaulio valstybės va šitoj situacijoje atrodo? Į, įvairiai yra. yra dalis, yra, dalis pasaulio yra, sakykime, yra prisir, pri, vienokio ar kitokio būdu pristėtos su, su su jav yra dolerių tai daugiau yra galbūt azijos yra šalys ta pati yra kinija arba lotynų amerikos yra šalys ir sakykim yra kitos yra susijusios su euru arba gali būti kaip mišrus krepšelis kaip rusija kuri turi pusę jav dolerių pusę eurais yra tai klausimas vis tiek yra sa savo nacionalinius pinigus paprastai yra kažkokiu tvirtai ar silpnai yra susieję su kažkokia E, sakysim, tą atsarginę valiutą, už kurio mes galime e, atlikti sandorius užsienyje. Nes šiaip yra visos valstybės yra savo sandoris viduje, atleidžia nacionalinę valstybę, bet einant už sienos jau e, kaip tavo pinigai yra tiesiog yra vertinami. Supratai, kitaip sakant, aš teisingai suprantu, kad yra šalis emituojančios rezervinės valiutas, o visos kitos yra prisirišusios prie vienos ar kitos rezervinės valiutos. Kas jeno zonai? Taip, arba, arba prie jų krepšelio. Arba jų krepšelio, taip net ir sakykim tarptautinis valiutos yra fondas yra kuris yra savotiškas yra valstybinis yra tarptautinis yra bankas jisai turi savo valiutą kuri vadinasi sdrai e, tokiu keistu pavadinimu bet jos pagrinde yra guli keturios valiutos yra guli ten E, sakykime, jav doleris, euras, e, svaras sterlingas ir jena. Bet jie yra paremta, irgi net ir šita yra paremta, yra keturiomis. Supratau. Valdė, o senioražas, senioražas, rezervinių valiutų atveju, ką maina senioražas? Į tas, kas yra, jas leidžia yra. Bet ar... ar... Šalis taip tai dar uždirba teisingai, tai vienas dalykas yra spausdinti, sakykime, yra 100 e, dolerius kainuoja tikriausiai centus atspausdinti, patys eh. įsivaizduojame, kiek, e, kiek tas pats pats. O kas pasiima šiuo atveju Jungtinės valstijos? Ar federalinis jo, ir, rezervas, ar, ar vyriausybė? O, o jo nominali vertė yra šimtas, aišku, skirtumas yra tenka yra pačiams yra nacionaliniam valstybėm, bet bet šiaip yra visa nacionalinė, sakykime, politika valiutų, jie nustato kiekvienas pagal savo rinką. JAF yra visą savo politiką nustato tik tai taip, kaip naudinga Junktinėse nu, Amerikos valstijose. Tie, kurie naudojasi užsienyje, čia yra jūsų reikalas, mes už tai neatsakom. Suprantam, ir čia tada, aš vis tiek nesupratau, senioražos valstijose lieka vyriausybei ar rezervui federaliniam? Jeigu vyriausybė yra savininkė, yra taip yra. Kaip ir Lietuvoje yra, Lietuvos bankas yra pelną atiduoda, atiduoda Lietuvos yra vyriausybė. Bet... E, tai iš ko jisai susideda, ar jisai susideda, aš sakykime, iš kažkokio... Supratau, bet, bet valdai, federalinis rezervas, tai yra e, galų gale privatus akcininkai tų 12 bankų. Negaliu šiandieną yra pasakyti, yra, kaip tas yra 12 federalinių bankų yra toliau yra tenais. Supratau, tiek to tada, tiek to, bet mes dar e, palieskim kitą temą. Prekyba nafta ir dujomis pasaulyje vyksta tik už dolerius. Pagrindinė taip yra, taip ir jos kotiruojamas yra doleriais ir, ir pagrindė atsiskaitoma yra doleriais. Ir kiekvienas, ir Lietuva taip pat, norėdama nusipirkti dujų iš Rusų, jos turi iš kažkur gauti dolerį. Į, nusipirkti, sakysim, naftą ir tai dažnai yra matome, kad e, degalinėse kainos, sakykime, žmeninės gali keistis ne tik dėl to, kad e, naftos išaugo poreikis. O dėl to, kad sviruoja kursai. Taip, bet paprasčiausiai dėl valiuto kurso gali sviravimą atsirasti. Taip, Mes bet, turime... Jo, bet ir vėl, ir vėl situacija yra tokia, nu kaip pasakyti, mum nenaudinga, nes vieni spausdina, taip sakant, be jokių limitacijų, o kiti taip. turi uždirbti šitos dolerius ar eurus. Taip. Ir išeina, išeina, kad pasaulis apmoka gyvenimą šitų rezervinių valiutų savininkų. E, visi, sakykime, pasirenka yra rezervinė atsarginė valiuta, kurią naudoti užsienyje, dar kartą sakau, yra kiekvienas pasirenka. Nu, pasirenka, bet ką jis bedarytų, tai tie, kurie emituoja tas valiutas, tai dalį jų gyvenimo kokybės mes apmokam. E, be abejo, nes jeigu tu turi jam dolerį, tai už tą dolerį gali tik tai nusipirkti, sakykime, yra tas prekes, yra, kurias parduos Junktinės Amerikos valstybės, ar tas prekes, kurias, kurias parduos yra kitos šalis. Tai yra, ne, taip, tai yra tik tai teisė į, sakykime, yra prekes. Ne, aš dar turiu meni, kad, sakykime, nu įsivaizduokit, va dabar mes išsiaiškinom, kad jie neturi jokios limitacijos emisijos, ar ne? Jie turi savo... Jie nu, turi, nu, savo tai kažkokius supratimus, bet šiuo metu Japonija... Jie turi, turi infliaciją ir nedarbą, jie turi du savo tai, tai, vidinius rodiklius ir, ir jiems šitas yra tikslas bet kadangi šiuo metu kaip tik yra defliacija, o ne infliacija, tai Japonija netgi skatindama infliaciją negali jos pasiekti, emituoja beprotiškus pinigus, kiekius, bet mes tą jieną tai negalim šiaip saugauti, mes ją turim uždirbti savo krūvinų darbo vienai per. Ir vėl gaunam. Mes turime iškeisti, taip sakykime. Kažką e, realaus turim iškeisti. O pas e, jūs... Jeigu, mes, jeigu mūsų, sakysim, verslininkai yra parduoda, taip yra, ir už jas gauna, už savo prekes yra arba paslaugas gauna ienomis, tai paskui už ienos tik tai, sakykime, tas tuos pinigus gali paversti kažkokias prekes už tas, kurios pardu, tik parduodamas už ieną ir nieko už daugiau nieko kita yra. Tai ir matyti dėl to atsiranda dvišaliai sutarimai. Šalis e, bando prekiauti apeidamos rezervinės valiutas ir doleriai ypatingai. Tas tie dvišaliai susitarimai tiesiog plinta dabar jau masiškai. Netgi Kinija ir tai- Anglija yra sudarius tokią sutartį bet vis tiek reikia suprasti yra vis tiek sakykim yra skirtumai jeigu ir paimkime dienos apyvartas kurios yra skaičiuojamos jungtinėse amerikos valstijų ir paimkime yra kinijos tai e, jav yra doleris dienos apyvarta yra skiriasi keturiasdešim kartų yra didesnė negu kinijos arba dar galiu kitaip pasakyti kad e, sakykime yra kinijos jenomis yra visame pasaulyje yra prekiauja maždaug yra kasdieną tokiu pačiu kiekiu, kiek e, Švedijos, e, švedijos kronomis. Tai visą tai... Gyvena 10 tai, milijonų, o Kinijoje tai, gyvena tai, tai. milijardas. Visą tai valdai suprantama, bet ar, ar per šitos vat, e, keletą pastarųjų metų, kada tie dvišaliai susitarimai plečiasi, dolerio zona apskritai prekybai siaurėja ar vis dar ne? Ne. Šiuo metu yra tarptautinis atsiskaitimo centras, kuris yra Bazelėje. Jis kas tris metus yra skelbia būtent valiutų apyvartos ir e, buvo kaip tik yra paskelbta praeitais, praeitais, praeitų metų yra už paskutinius tris metus. Per paskutinius tris metus yra dolerio, sakykime, poreikis išaugo 2 procentais, euro sumažėjo 6 procentais, šveicarijos frankų sumažėjo 1 procentu, E, svarų sterlingų 1 procentų, Kinijos poreikis išaugo 2 procentais ir koks nors Meksikos yra peso. Taip Supratau, reiškia, dar lab, labai maži mastai, kad būtų galima kalbėti kažko, apie kažkokius pasikeitimus rimtis. Tikrai taip ir antras dalykas, nukentėjo labiau šiuo metu yra europinės valiutos visos, e, o ne, ne JAV. Bet jeigu taip apibendrintai, tai galima pasakyti, kad e, šiuo metu yra pinigus tiekia visam pasauliu vakarų pasaulis. Ta prasme, iš dešimties yra pagrindinių valiutų yra septynios yra pagrindinės ir europinės arba vakarų pasaulio valiutos ir vakarais šitos monopolio nesvarbu kaip skirstysis tarpusavy kokiam vyriausybėms jie neatiduos yra ar azija sugebės mestis su iena po kol kas yra nepajėgi lygiai taip pat kaip ir nepajėgios nei rusija nei lotynų amerika kaip stumtos yra viduj šiuo metu sakysim šitame kare krizėje doleris laimėjo prieš europines valiutas jos po kol kas sakau yra per tris metus jos jų kiekiai sumažėjo Bet e, kad vakarai atiduotų pinigų tiekimą yra tikrai ne. Suprantama. Techno, technologiniam yra, kaip kariniam galia yra vakarai dominuoja, taip ir iš paskos eina ir, ir pinigais dominuoja. E, tai taip, tai bet, po... bet skolos, skolos, matot, juk šitų rezervinių valiutų emitentų ir skolos yra didžiausios. Pagrindinis tikriausiai gal dalykas yra, kiek kokį vyriausybė, sakysim, biudžeto dalį turi sumokėti už palūkanų normas. Tai E, tai šiuo metu Japonija moka net 24 procentus yra savo biudžeto. Ir dėl to mhm. kiekvieno procento, sakysim, padidėjimas joms yra skoloms yra, jos yra skaudžiai yra brangiai yra kainuoja. Apie tai ką aš negalėjau. Vienintelis, vienintelis yra tik tai, dar kartą miniu, tai tik tai stabdys yra, kokie yra skolų aptarnaimo kaštai. Ir paprastai yra, jisai nustatomas yra tokiu būdu, jeigu ekonomika auga greičiau negu, sakysim, yra palūkonų normas už skolos, yra viskas yra gerai bet jeigu auga sakysim yra palūkanų normos yra greičiau negu ekonomikai kai lietuvoj per krizę mes skolinomės tai yra po aštuonis po devynis tai yra procentus o ekonomikai dūloj duobėj minus penkiolika yra tai be abejonės mūsų skolos labai greitai auga tai pirmas dalykas dėl to E, Japonų programa yra pastatyta ant to, kad pasugebėti pastumti visą augimą. Tai pirmas pusmetis augo po 3-4 procentus, šitas ketvirtis tikriausiai bus yra ten kokius iki 2 procentus. Bet, tai, bet jų skola išaugo dar drastiškai. Jo, tai yra šita, šitas rodiklis tik ir žiūrimas. Yra, kad augimas yra būtų greičiau negu yra... Taip, bet iš principo juk tai negalima turbūt įsivaizduoti, kad e, vat, šitos e, šalis imituojančios rezervinės valiutas ir, ir savo skolas didindamos kad jos išrado kažkokį perpetų mobilį ir kad tai tęsis ilgai. Ne, ne, neišrado ir jau šitas, manau, kad pilnai suvokė yra. Ir koks tai sprendimas? Yra, jeigu įvyktų, įvyktų, sakysim, yra perprodukcija kažkokios yra e, valiutos, e, jos yra paprasčiausiai žmonės, taigi jie visi mestų arba visi važiuotų į kažkokią šalį pirkti, keisti ir e, kas ką galėtų yra. Tas, bet tas įvyksta, sakysim, ne taip greitai, pamažu ir tą galima... Nu, taip, bet mes galim pasakyti, kad sėdėm iš esmės ant paračko, parako bačkos. Klausimas, e, kai taip yra, kad pinigų yra labai daug ir, sakykime, yra, ir jie nėra jokio modelio, yra... E, ir tas gali sugriūti. Prognozuoti, kas gali toliau įvykti. Taip. Tai pilnas pasaulis tų prognozių ir visi matyti jaučia, kad sėdim. Nu, prognozijos, kaip tokių yra įvykių, negalim prognozuoti. Suprant, nes, nėra buvę tokių. 2007-2008 tai metų krizės yra visos didžios institucijos ir tame tarp e, JAV centrinis bankas neduprognozavo. prognozavo. Supratau. Kągi, lauksim tada įvykių. Dėkui. Kalbėjom Prašau. su Valdemaru Katkum, nepriklausomu finansų ekspertu. Taip, o mes dabar pereisim jau prie lietuviškos dalies. Kalbėsim apie pinigus ir bankus Lietuvoje. O kadangi bankai yra skandinaviški beveik visi, nu tai kas kitas, jeigu ne ABBA? Naktigonė su Rolandu Paulausku. Šį vakarą naktigonė vadinasi viską, ką norėjom sužinoti apie pinigus ir bankus, bet neturėjom pas ką paklausti. O šį vakarą turim. Ir dabar kalbėsim apie pinigus ir bankus Lietuvoje ir kalbinam. Labas vakaras. Sveiki. Kalbinam Stasiją Keliūną, premjero patarėjas, knygų autorius taip pat, ar ne? Ir komisijos, kuri mūsų mokesčius keisti ruošiasi, ar ne taip? Buvo komisijos, kuri bandė sistemiškai mokesčius įvertinti. A jau buvusi komisija? Taip, baigiam savo darbą. Ir e, e, tas darbas bus realizuotas, ar? A, bijau, kad kol kas ne ir kadangi dalis realizuota, kita dalis dar vis laukia savo realizavimo, tai atitinkamai mes padarėm pauzę savo, savo komisijos darbe. O, šit kaip, kažkaip praleidau šitą informaciją. Gerai, dabar šnekam apie apie Lietuvą ir pradžiai, jeigu aš pasakysiu, kad Lietuvos centrinis bankas ir vyriausybė dirba kiekvienas savo. Ir tai numato įstatymas centrinį banką. Aš turbūt nebūsiu labai neteisus. Uh, ko gero taip, čia bendraja prasme valdžios institucijos dirba kiekviena savo, konkuruodamos ar nebendradarbiaudamos, bet įstatymų šio kontekste šiuo atveju centrinis bankas yra uh, nu, labiau ypatinga institucija. Tai e, dar labiau dirba savo arba ne tik savo, bet e, prižiūri ir finansų sistemą, turėtų ginti ir finansinių paslaugų vartotojų teises, e, bendrauja, bendradarbiauja tiek su vyriausybė, tiek su parlamentu, tačiau yra palyginti nepriklausoma. Aš čia galėčiau pacituoti Centrinio banko įstatymo e, atskiras normas. Ten yra pasakyta, kad Lietuvos centrinis bankas vykdo Europos Sąjungos tikslus ir Europos cent... Sąjungos centrinio banko tikslus. Na, ar visą Lietuvą esam dabar jau Europos Sąjungos dalimi, ar ne? <laughs> Kieno mes čia tas tikslus vykdom ir kokia čia esam valstybė, platus klausimas. Tačiau taip, Lietuvos bankas jo veiklą nemaža dalim reglamentuoja Europos centrinio banko reglamentai ir, ir šią prasme jis yra uh, sakykime, irgi daug labiau skirtinis negu bet kokios kitos Lietuvos institucijos. Nu, bet turbūt ne, neimsimės įrodinėti, kad Lietuvos interesai ir, sakykime, Briuselio biurokratų interesai visada sutampa. Na, Retorinis <laughs> klausimas, <laughs> palikim jį. Palikim, tai taip. Taip, čia yra dar vienas įdomus toks niuansas su mūsų centriniu banku. Kažkada pats rašydamas konstitucijos projektą, dalyvaudamas jo kūrime, mes ten įrašėm, kad centrinis bankas turi šimtinę litų emisijos teisę. Dabar šitos nuostatos mūsų konstitucijoje nėra. Nuo 2006 metų. Tuometinis Seimas įsivaizdavo, kad mes tuoj tuoj būsim euro zonos nariais. Išėmė iš konstitucijos emisijos teisę, atgal jos negražino, bet ir euro neįsivedėm. Ir dabar toks kuriozas. O bankas vis tiek emituoja litus vienam ar kitam na teisinis gal ir kuriozas tačiau ekonomine finansine prasme tai didelio kuriozo nėra nes ne viską sudėsi į tuos įstatymus ar ne ir ir tas kas emituoja pinigus formaliai ir realiai dažnai smarkiai skiriasi. Be, mes apie tai šnekėsim, aš tikiuosi, kas Lietuvojos formaliai ir neformaliai imituoja. Taip, bet tai yra tam tikras sim, simboliškas toks žestas. Žiūrėkit, uh, turbūt irgi neprieštarausit, jeigu aš pasakysiu, kad jau komercinių bankų rinka, komercinės bankininkystės rinka šiandieną Lietuvoje iš esmės kontroliuoja skandinavai. Na, didžiai dalimi ir kontroliavo dabar po pastarųjų dviejų bankų uždarimo, kontroliuoja dar labiau koncentraciją, sakykime, bankinės sistemos Skandinavijos kapitalo padidėjo, taip, tą galima tikrai patvirtinti ir teikti. Tai ne veltui aš paleidau labos dainą. Jeigu kas nežinot, abai, aba iš Švedijos. O žiūrėkit, ar ne dėl to ir įkainiai auga dabar komercinių bankų? Kad praktiškai nebeliko rimtos konkurencijos. Na, įkainiai tam tikrų paslaugų auga, ypač grinųjų pinigų operacijų komercinėse bankuose. Jiems tai neapsimoka, jiems tai neįdomu, jie visi nori dabar veikti efektyviai, pelningai suprantama, pelningiausia veikla yra ta, kur nėra fizinių skyrių ar pačių mhm. žmonių sėdinčių internetinėje erdvėje. Galima daryti tas pačias operacijas mažesniais įkainiais, o bankai susirenka tą patį pelną. Taip kad čia yra jų veiklos modelio, sakykime, dalykas, bet ar čia skandinaviški bankai būtų. Ar Visi tai padarytų, ne? Junktinių Amerikos valstijų bankai, iš esmės turbūt jie judėtų tą pačią kryptimį. O vyriausybė gali kaip nors įtakoti va, šitos kainų augimo procesus bankuose? Vyriausybė apskritai kainų, išskyrus tų kainų, kurias pati administruoja arba nustato, reguliuoja per, sakykime, er, energetikos sektorių ir kitose mhm. tokiuose sektoriuose, čia yra verslas, jis tai yra sudėtingas ir specifinis verslas, tačiau kainodaros prasme vyriausybė tiesiogiai įtako tikrai jo negali. Teoriškai galbūt parlamentas galėtų kažką tai daryti, tačiau vėlgi sudėtinga būtų ir matyti susilauktume uh, daug ginčų, daug diskusijos ir iš to paties Europos centrinio banko matyt būtų <laughs> vertinimų. Na, tai greičiausiai, greičiausiai. Bet vieną, vieną galimybę aš įžiūriu, gal aš neteisus, išsakysiu ją. Jeigu būtume, tarkim, e, Snoro banko vietoje padarę valstybinį komercinį banką ir jisai dirbtų kitais įkainiais, tai sudarytų realią konkurenciją ir tada tie skandinavo bankai turėtų reaguoti. Na, teoriškai taip, bet tą snoro banką vienokią ar kitokią formą mes gi ir turim. Tie snoriukai. Nu, bet tai čia... Apie nu. 200 snoriukų. Nu, jau jie paversti dabar e, pašto skyriais, tai ką jau čia visai kas kita. Pašto skyriuose galima kai kurias paslaugas tai. finansinės ir gauti, atsiskaityti, ar ne? Nu, tai ir daro, daro. Paslaugas, tai kažkokia ribota prasme, ribotų, ribotų mastu tas, ta, ta konkurencija yra. Taip yra kitos dar alternatyvos mokėjimo įstaigos ar tai loterijų terminalai ar, ar, ar mažmės prekybos tinklai, kur galima irgi finansinės paslaugas minimales, bent jau mokėjimų prasme, ir grinais ir negrinais pinigais kai kur, kai kur gauti. Tačiau mm, ne visiems tai prieinama, ne visiems tai priimtina yra. Ir e, ne visi, ne visi internetu naudojasi, e, pagyvenę žmonės rajonuose. Tai supra, viskas čia supranta, viskas suprantama. Bet... Kainos ir prieinamumas finansinių paslaugų taip tikrai yra suprastėjęs per pastarosius dviejus, trejus metus. Ir nežinau, kodėl mes neįsteigėm komercinio banko valstybinio, kurio pagalba galėtume įtakoti šitą rinką, bet tiek to. Mes turėjom netgi banką, to, kuris taip ir vadinasi, valstybinis komercinis. Buvo, buvo, taip. Ne? Ir, ir kas su juo atsitiko, Aš suprantu, bet tai tau tokia atveju, jeigu mes taip į save žiūrėsim, kad mes nemokam nieko naudotis, tai tada ir peilius iš mūsų reikia atimti. Na taip, matot, finansai ir politika yra labai Suprant. pavojingas užtaisas. Supranta. Teoriškai valstybinis komercinis bankas, jeigu jis gerai prižiūrimas, gerai veiktų, gerai kompetitingai valdomas būtų, be politinių intervencijų, ar ne, tai tai viskas tvarkoj bet ar tokį gali lietuva turėti galbūt ir gali galbūt iš lietuvos pašto tiesą sakant jie galbūt ir turi tam tikrų idėjų ir planų plėsti tai mhm. gal teoriškai iš jo gali padaryti lietuvos pašto bankas ar ne gali mhm. toksai būti gali būti jau toks yra jis jau teikia dalį paslaugų gali daugiau tų paslaugų teikti tai jeigu noras yra ir galimybės yra Kaip sakot, alternatyvos yra klausimas. Politinė valia, politinė valia turi būti. Politinė valia ir ar, ar, ar būtų uh, kinų siena pastatyta tarp politikų ir to banko nes jeigu jos nebūtų tai mes anksčiau ar vėliau turėtume problemų kokios dabar yra pavyzdžiui slovėnijoj nu, bet... Slovėnijoj bankinė sistema nemažai valstybinio kapitalo turi ir, ir, ir savo pati e, valstybė patiria rimtų finansinių problemų. Bet Stasy, juk tas pačias ir dar didesnės finansinės problemas turi ir visi tie rezervinių valiutų emitentai. Jeigu kalbėtume apie kitų <laughs> valstybių stambiųjų, tai tom jos ir skiriasi tos valstybės, kad jos gali emituoti patys centriniai bankai. Gali... Mes apie tai kalbėjom jau buvusiuose dalyse, bet suprantat, tai jų, jie irgi nesugebėjo pasinaudoti šituo instrumentu ir peržengė visas įmanomas ribas ir šiandieną nu, mes sutarėm, sėdėm iš esmės ant tokio parako statinės finans, finansinės tokios pasaulinės parako statinės. Jo, kurį, kurį, kurį bandom užgesinti vandens, <laughs> vandens rautų, tai yra pinigais vis naujais. Tai parakas yra ta, tie kriziniai reiškiniai, kurie tikrai nėra, nėra su, su, su, suvaldyti. Ir, ir tą parako statinės laistom. <laughs> laistom. Galima ir dar blogiau pasakyti. Mes ga, gaisrą, gaisrą gesina benzinu. Na, nežinau, benzinu, bet gal ir benzinu, nes ta, tai, tas, tas gali sprokti ne per finansinės sistemas, tai gali sprokti per politinės ir socialinės sistemas. Nes tų pinigų pilimas į, į, į bankų sistemą, jo bandomas, bandomas palaikyti kainų lygis tiek nekilnojamo turto, tiek akcijų, akcijų, akcijų ir, ir pačių, pačių žaliavų. Tai daug, daug yra didžiulis nedarbas daugelėje šalių, ar ne? Ir pajamos, realios gyvenamų, gyventojų pajamos. Ir kalbėkime apie Lietuvą. Pensininkų perkamoji gale jų pensijų smarkiai sumažėjo. Vidutinis atlyginimas, vidutinio atlyginimo perkamoji gale taip pat yra sumažėjusi tai tie žmonės yra daugiau ar mažiau skurdinami. Ir tai sukelia socialinės reakcijas, kurios gali turėti rimtus politinius padarinius. Ir turės greičiausiai. Ir, turės. ir, ir čia yra karo statinė, bet jau kitokio pobūdžio. Tai. Ne, mes, mes, vieną... tai mes matome Europos Sąjungos šalyse, žiūrėkit, jau kiekvieną savaitgalį ten tai vienoje, tai kitoje valstybėje, valstybėje riaušės tiesiog, kovos jau, kovos gatvės. Tai, tai vat, ką, ko pavirsta finansų krizė, ne, ne, nesutvarkyta, nesuvaldyta, ja. neprižiūrėta finansų sistema, pavirsta socialinė krizė, politinė krizė žaidžia ir kas žino, kaip tai baigsis. <laughs> Be abejo. Tai- aš, aš, aš mėgstu kartot, kad mes gyvenam permainų išvakarėse. Iš esmės jos jau ir vyksta. Bet tiek to, čia, čia kita tema. Kas limituoja mūsų Lietuvos centrinio banko lytų emisiją? Tai ta misija jau padaryta, jeigu kalbėtume apie grinuosius pinigus. Apie kiekis, grinuosius, taip. Kiekis, kiekis yra keli milijardai litų ir jisai daugmaž yra stabilus arba nedaug kintantis ir uh, ta emisija yra padengta pakankamai e, centrinio banko rezervais, kurie investuoti į atitinkamų valstybių vertybinius popierius. Ir čia didelių problemų nėra. Ta, ta, ta, tas kiekis pinigų, bet ne jisai, ne jisai dar. Ne, bet aš čia turiu kitą klausimą. Jeigu mums, sakykime, prireiktų e, grinų pinigų masės, mes norėtume tą vadinamą M1 padidinti, ar ne? Tai mes negalim didinti pinigų masės fizinė prasme lytų, jeigu neturim atitinkamo kiekio rezervinių valiutų arba auksą? Na, matot, mes esam padengę turbūt kokį 150 procentų. Su atsarga dar turim pasidengę. Taip, su atsarga. Tai teoriškai mes galėtume imituoti ir tų grinų pinigų. Tačiau, kaip žinom, bankai mus labai ragina <laughs> atsiskaitinėti virtualiais pinigais ar ne kortelėmis, pavadimus daryti. Taip, kad grinėjai pinigai nebevaidina labai didelio vaidmens ekonomika. Lietuvoje dar didesnė negu kitose valstybėse, tačiau vis, vis, vis mažėjanti. Tai kitaip sakant... Emisiją galima kalbėti, tačiau čia nebe, nebe esminės veiksnys. Supratau. Bet yra dar kita emisija, yra komercinių bankų pinigų emisija. Tai va čia yra įdomiau ir čia yra svarbiau, nes uh, jeigu prilyg, palygintume, sakykime, pin, pin, pinigų sistemą su, su, su organizmu, su žmogaus organizmu ir su, tai galima prilyginti kraujo kiekį organizme. Tai jo turi būti nei per daug, nei per mažai, jisai turi tekėti tam tikrų greičių. Ir e, jeigu kažkos, kažkas padaro intervenciją į tą kraujotokos sistemą, tai pumpuoja kraujo arba tai. išsirbė tą kraują, tai suprantama, niekas, niekas negali jaustis gerai, ar ne? Kurį laiką papildomas kraujo kiekis, atšviežintas kraujo kiekis gali veikti kaip dopingas, tačiau mhm. tai sukelia didelės lygas ir anomalijas. Tai ką mes turim Lietuvoje, beje, ir ne tik Lietuvoje komercinė bankų sistema, emituodama arba išleisdama paskolas, suteikdama paskolas, de facto vykdo pinigų emisiją. Tai instrumentas truputėlį kitoks savo esme, bet poveikis ekonomikai yra daugmaž panašus. Taip, bet čia, čia pabrėžkim vieną dalyką. Ir visiškai nekontroliuojama nei centrinio banko, nei tuo labiau vyriausybės tai nebuvo kontroliuojama arba nepakankamai kontroliuojama mano įsitikinimu ir ne tik mano įsitikinimu švedijos parlamentas darė tyrimą prieš e, trejus jau su puse metų ir padarė išvadas kad komercinių banką bankų baltijos šalyse veikiančių priežiūra nebuvo pakankama tai yra jų pinigų politika de facto ta, ta paskolų politika kas yra pinigų politika komercinio banko atžvilgiu nebuvo pakankama ir ne, nebuvo grįsta tais principais, kuriais turėjo būti grįsti. Tai čia yra dideli priekaištai buvusiam Lietuvos bankui, buvusiai jo valdybai visai, ir apie tai, apie tai yra kalbėta ir rašyta. Tai Lietuvo, Centrinis Lietuvos bankas netliko savo misijos, beje, ir Lietuvos parlamentas yra nedėlį tyrimą padaręs irgi dešimtų metų pavasarį, kas, kas yra labai įdomu, tačiau jisai neišsiplėtojo iki komercinių bankų veiklos tyrimo. Tai, e, tai jie de, de, realiai vykdė pinigų emisiją, nekontroliuojamą, nevaldomą pinigų emisiją Tai įsivaizduokit, jeigu prie jūsų kraujotakos sistemos prisijungia kažkoks išorinis veikėjas ir valdo ją. Tai sakant, jūs tampat valdomi komercinės sistemos, mes privatizavom savo kraujotakos. Taip, bet Stasi, kurį laikągi visi džiaugiasi, kad pas mūsų ekonomika auga va šitais. Ja, kol, kol poveikis buvo toks, kad mes e, gavom... E, Žandai raudonuoja ir atrodo gražu tai mes greit bėgom, greit bėgom, ar ne, bet kai išsirbė iš mūsų tą kraują, <laughs> tai arba nebetikė naujo kraujo, na tai parkritom ir gulėjom paslikį. Čia, čia gal pa, pa, patikslinkim, kad suprastų klausytojai, mes turime nekilnojamo turto burbulą. Taip, tai tas dopingas buvo nekilnojamo turto burbulas. Kainos augo po 20-30 procentų per metus. Visi jautėsi patenkinti. Taip, o, o... Žmonės, kadangi jie buvo turtingi, Politikai, kadangi jie gerą darbą padarė valstybėje, ekonomika augo, turto eh. kainos augo. Pabaltijo tigrais buvom vadinami. Į biudžetą pajamos didėjo, pensijos taip pat buvo didinamos ir taip toliau. Tačiau, kadangi tai buvo dopingas, e, trumpalaikis, e, trumpalaikė injekcija, <laughs> tai trumpalaikis hmm. džiaugsmas, tai dabar už jį mokam ir mokam labai brangiai. Taip, ir čia buvo kaip daroma, sakykime, buvo ir pirkėjai, ir statybininkai buvo kredituojami pirkėjai ir statybininkai dažnai iš tų pačių bankų. Tai, kad čia yra ir interesų konfliktas. Ir ta, po, per krizę, po krizės, kaip veikia bankų sistema, vėlgi čia yra ir konkurencijos principai pažeisti. Įsteigė nekilnojamo turto valdymo bendrovės, kurus patys perminėjo paskui turtą įvairiom. Bet aš, Ir, ir, ir bankai, bankai suvaidino labai reikšmingą ir ne visada teigiamą vaidmenį ir, ir iki šiol vaidina vaidmenį, kurį, kurį reikėtų atskirai vertinti. Tai aš užtad ir pradėjau mūsų pokalbį nuo to, kad Lietuvos centrinis bankas ir vyriausybė dėja dirba neranka rankon. O čiagi matydami, kad centrinis bankas, sakykime, nereaguoja vat, į visus tos reikalus, tai vyriausybė turėjo įsikišti. Nu, bet... Galėjo vyriausybė, galėjo Seimas. Kaip sakant, taip. politikai turėjo taip įsikišti ir prižiūrėti. Tiesą sakant, bet jie džiaugiasi, mes gėjaus. Lietuvos Seimas privalo prižiūrėti, vykdyti parlamentinę priežiūrą Lietuvos banko ir per, per Lietuvos banko komercinės bankų sistemos. Tai čia yra irgi pareiga. Ta, bet Stasi. Nėra vienas ir vienintelis. O jeigu aš pasakyčiau, kad nebuvo ir supratimo, į ką viskas išvirs. Man tai toks įspūdis, kad e, nesuprato. Ir visi džiaugiasi va šitais Baltijos tigrais, tuo ekonomikos augimu, nesuprasdami visiškai mechanizmo, kaip tas yra daroma ir kuo tas baigsis. Tai kaip, tai jie, kaip jie valdys situaciją, jeigu jie nesupranta, kas čia vyksta? A, kai kas suprato, koks per mechanizmas čia veikia, netgi terminai man buvo tokie išaiškinti, finansinis akceleravimas ir panašiai, tai yra turto kainų didėjimas ir kaip tai skatina ekonomikos plėtrą. <laughs> nu, tie žmonės, kurie suprato, irgi buvo patenkinti. Matyt, mažai kas galvojo, kad staigiai apsivers e, visa situacija e, aukštinkojom. Kaip sakant, 90 e, metais paskolų portfelis tų pačių skandinaviškų bankų susitraukė maždaug 20 procentų. Skaičiais vertinant, tai maždaug buvo 22 milijardai skirtumas tarp 7 metų tarp paskolų portfelio prieaugio ir 9 metų uh, portfelio susitraukimą. 22 tai milijardai yra daugiau kaip 20 procentų BVP. Tai buvo smūgis, šokas visai mūsų ekonomikai. Jau nekalbant apie turto kainų sumažėjimą ir tie, kurie jautėsi turtingi, po metų ar po pusmečio pasijautė neturtingi, tačiau skolingi. Skolingi daugiau negu buvo jų, jų, jų turto vertė kažkada. Tai, tai Čia Stasi šitoje vietoje vertėtų paklausti, iš kur tie komerciniai bankai gaudavo pinigus va, tai emisijai? Uh, iš švediškų motininių bankų, o švediški motininiai bankai, švedų, švedų visų švedų bankų sistema, visa paėmus, yra 50, 500 kartų, 500 kartų didesnė už Lietuvos ekonomiką, už Lietuvos BVP. Tai bet, koks, bet kokia maža injekcija švediškais e, mastais skaičiuojant į, į Lietuvos ekonomiką. Jiems maža, o mums stulbinančiai didelė. Tai? O mums stulbinančiai didelė, kaip, kaip didelė injekcija padarius, ar ne, kaip sakykime, gyvūnui kokiam nors e, karviai, ar ne, skirtą injekciją padaryti į, į mažą kūdikį. Į zuikį. Tai, į zuikį. Teisingas palyginimas. Neteisingas palyginimas. Tai įsivaizduokit, neproporcingai didžiai viskas. Supratome. Ir atitinkamai pinigų atitraukimas irgi padarė neproporcingai didelį įtaką. Niekur pasaulyje ekonomika nekrito 15 procentų per metus. Lietuvoje ir, ir Latvijoje su Estija. O, juk tie, o dabar visos tos palūkanos mokamos, taigi išeina į Skandinaviją? Didžioji dalis be abejo taip, ir mhm. valstybės e, paskolų aptarnavimas e, mokamos užsienio bankams skandinaviškiam, bet didžiąją dalim neskandinaviškiam e, gyventojų paskolos palūkonos, įmonių paskolos palūkonos. Taip, bet čia, čia nėra pati savaime blogybė, nes jeigu kreditai būtų teikiami saikingai ir, ir toms rytims, kurios kūrė sakykime, naudą ar ne pačiai valstybei. Ir ne tik dėl kainų burbulo prieaugis daromas to turto vertės, bet dėl uh, dėl įmonių kurios gamina kažką parduoda eksportuoja ir dėl to visi gauna pelną žmonės dirba ir tokios įmonės gauna paskolas tai viskas čia yra labai labai gerai tačiau jeigu iš paskolų finansuojami kainų burbulai kurie ilgainiui sproksta. Niekas nežinojo, ar jie sproks ar nesproks, bet dėja. Žinojo, Stasi, žinojo. Juk tie patys skandinavai prieš dešimtį metų tą patį padarė pas save šalyse. Na, prieš prieš daug, daug, daugiau negu 20 metų. Daug, bet ne, nu, jie patirtį turėjo, bet, bet Lietuvoje tikrai tokios patirties nebuvo. Teoriškai gal kažkas ir įsivaizdavo. Septintų metų pabaigoje man tekdavo kalbėti dar su kai kuriais iš jų skandinaviškų bankų atstovais, su jų ekonomistais, analitikais. Savo, ką, ką jūs čia darot, kas čia vyksta, savo, kiek tas paskolų portfelis auga 40 procentų per metus, sakau, tai visiškai nepatvarus, nu, taip. rizikingas procesas. Sako, paauks, paauks ir sustos, paauks, paauks mm. ir mhm. sustos, bet kad pradės jis trauktis, o paskolų sustraukimas, paskolų portfelio sustraukimas, paskolų deflecija, taip vadinama, skolos deflecija yra siaubingas procesas, kuris sukelia krizinius reiškinius kainos krenta, biudžeto pajamos krenta, nedarbas, pensijos mažėja. Nu, tas dabar vyksta visam pasaulyje. Šiandien. Tai, ką mes turėjom Lietuvoje labai aštria forma ir kas daugiau ar mažiau vyksta visame pasaulyje, tačiau ja. kai kurios valstybės pumpuoja tos pinigus ir bando tos procesus su, su, su, suvaldyti, su, su, su, sumažinti jų įtaką. Kitaip sakant, pila benziną į ugnį bandydamos gesinti gaisrą? Finansinė krizė jau užgesino, kaip, bet, kaip jau kalbėjom pradžioje, tai kitur, kitur. politinės krizės jos niekur nedingsta. Apie ką aš neka. Bet dar šiek tiek apie tas mūsų skolas. Mes mokam virš 2 milijardų vien tik tais e, procentų už paskolas, už valstybės paskolas. Valstybės skola 40 maždaug 7,48 milijardai šiam momentu ir už ją šiemet mes sumokėsim 2,3 milijardo. Tai yra beveik 10 procentų mūsų pačių surinktų pinigų į biudžetą. Taip, 10 procentų biudžeto pajamų. Ir dar vienas palyginimas, tai yra 2,5 kartų daugiau, negu mes išleidžiam mūsų valstybės krašto apsaugai. Taip. Man atrodo, tai yra gana įdomus palyginimas krašto apsaugai 900 milijonų, 2,3 milijardo palūkanų sumokama. Ne, jau nekalbant apie tai, kad tos palūkanos, jeigu nebūtų mokamos arba mažiau būtų mokama jų, galima būtų finansuot ne tik krašto apsaugą bet galbūt ir švietimą kokybiškesnį mhm. ar ar ar ar sveikatos apsaugą nekorumpuotą kokybiškesnę kad tuos pinigus tikrai galima būtų konstatuokim kad šiuo metu 10 procentų mūsų surenkamų pinigų į biudžetą nueina sumokėti pagrindę skandinavams procentus už, palūk, už paskolas? Na, tik taip daryčiau išlygą, kad didžiąją dalim neskandinavams, nes valstybės skolinas ja, nes... A, tik, teisingai, iš, jau. iš skandinaviškų bankų šiek tiek, bet didžiąją dalim iš, iš kitų. Skandinavom finansų. mes sumokam už paskolas gyventojų savivaldybių, įmonių, dar, įmonių. Apie, apie 2,5 milijardo palūkanų per, per, per metus. Galima būtų tą skaičių tikslinti, bet jis maždaug tokio, maždaug tokio, tokio, tokio dydžio skaičius yra. Tai, tai yra vis tiek Lietuvai, tai yra milžiniški skaičiai. Ir vat šitą jau savaime limituoja skolos mastus. Ar Lietuvoje, ar jungtinėse valstijose, nes e, tie procentai, jiegi negali būti 50 procentų biudžetą, suprantat. Nu, dar 10 dar gal patraukiam, bet jau 20 nebepatrauksim. Na, kitur yra ir, ir 20 dėja, tai priklauso nuo valstybių, kokios... Nu, tai tie, kurie nuo gali... Masto, nuo skolos masto ir nuo palūkanų dydžio. Labai svarbus parametras yra palūkanų dydis. Japonijos skola yra 230 procentų BVP. Na, bet ten vietinė skola, jie patys savo skolingi, jienomis viskas. Vienas dalykas, jie patys savo skolingi, tai palūkanos sukasi Japonijos Ratu. finansų sistemų ir ekonomikoje galų gale. Va, apie ką aš ir šneku. Ir kitas dalykas, kad jie vis skolinasi vidutiniškai už 1 procentą. Tai jų skolos našta, palūkono aptarnaimo našta yra tas pats 2 procentai BVP, kaip ir Lietuvos, nors Lietuvos skola yra 5-6 kartus mažesnė santykiniais mastais, žiūrint, mhm. lyginant negu Japonijos. Taip pat už kokias palūkanas skolinamės ir kai skolinamasi buvo už 7-8-9 procentus, valstybė skolinasi už 9 procentus, tai buvo pats savaime jau sakyčiau arba finansinis ne nusikaltimas arba arba aplaidumas arba arba rizikavimas pernelyg didelis tai yra smaugimas pačių savęs tai tos palūkanos dabar turi būti mokamos ir ir, ir kaip minėjau, riboja galimybės finansuoti kitas, kitas rytis. Jo, bet ši, dar pabaigai, jeigu aš pafantazuočiau, šiuo metu sodrai trūksta pusantro milijardo. Mes, aišku, skolinsimės finansų rinkose vadinamuose, bet mesgi galėtume ir iš Vasiliausko pasiskolinti, jeigu nebūtų valiutų modelio. Ir būtų taip, kaip Japonijoje, patys iš savęs skolinomės ir sukasi pinigai čia pas mus. Na, truputėlį prifantazavom čia. Tai e, vieną vert, vertus patikslinsiu, kad sodros deficitas šiek tiek mažesnis, 1,2, 1,3 milijardų. Tačiau nesmė, taip, tos, tos skirtumą reiks pasiskolinti. Didžiąją dalį paskolina, sakykime, šiuo atveju techniškai, tačiau skolinasi ne iš finansų sistemos sodra. Uh, skolina iš pačios valstybės, kuri savo ruoštų skolina. Nu, taip, tai čia, čia tik praleidžiu. Tarpiniai mechanizmai. Taip. Uh, Vito Vasiliausko bankas tikrai negalėtų ir, ir neturėtų skolintis, jie skolinti, skolinti valstybei. Uh, Japonijoje didžiaja dalim skolina valstybei taip pat komerciniai bankai, kurie yra arba labai lojalūs savo valstybei, arba nemaža dalim yra, ten yra pašto bankas labai didelis, kurie yra pusiau valstybiniai. Nu, bet Stasy pats ir pasiūlė pašto banką turim tą pašto banką, tai <laughs> jeigu jis būtų gerai valdomas, jis galėtų būti lietuviškas. Nu, tai aš apie tai ir kalbu, ne, tai kad, kad dabar negali, tai aš aišku suprantu, bet vat pats... Jis galėtų rinkti gyventojų ir įmonių indėlius, galėtų rinkti valstybės įmonių taip, lėšas laikyti, taip, aišku. galėtų biudžetinių įstaigų lėšas. Aišku, aišku. Ir kita vertus galėtų finansuoti tą pačią valstybę. Apie ką ir šneka? Tai, tai nesakau, kad išspręstų visas problemas. Be abejo, ne. Alternatyva finansinių paslaugų prasme ir jo kainodaros galbūt, jeigu jisai Be. pelningai turėtų dirbti, ar ne, negalime nuvaryti savo banko į bankrotą. Ir kita vertus būtų stabilizuotų, stabilizuotų tos srautus finansinius. E, ir, ir, ir valstybė taip, ne, neišsumtama jo, bet galėtų mokėti palūkanas, o tos palūkanos grįžtų... Nu, apie ką aš neka? Iš vienos kišenės duotume, į kitą įdėtume. Taip. Kodėl tą gali daryti Anglija, Šveicarija, Japonija? Galbūt ir mes padarysim, galbūt ir mes padarysim. Supratau, su šita optimistinė gaida ir baigiam gal pokalbį su jumis. Dėkui. Kalbėjo Gerai, Stasys Jakeliūnas, premjero patarėjas. Dėkui. Taip, o dabar eisim prie paskutinės dalies šitos temos šios dienos ir kalbėsim apie tai, kaip būtų galima elgtis Lietuvoje nekreipiant dėmesį į šiandienės realijas, į visokias peripėtijas, į stabdžius ir trikdžius. Ir aišku, lietuviška Reklama. daina. Novelva. Prancūziškai elegantiški bosanovos huliganai. Novel Bar. Lapkričio 13 dieną Vilniuje. informuoja portalas Erikas LT, radijas laisvoji banga. Dainos iš muzikinių spektaklių Aistės Milgevičiūtės ir grupės Skilė koncerte Miraklis. Lapkričio 23 dieną šeštadienį Kauno kino teatre Romuva. Bilietus platina Bilietai LT. коньяка, да. Яка, да. Яка с коньяком, яка не сухоньяка, да. Яка, да. Яка с коньяком, яка не сухоньяка, nieko, niekam nieko nesu nieko niekada. Niekas nieko, nieko, niekam niekaip nieko nesu kuo. Ir niekam nieko, niekas nieko, niekaip nieko neužkau. коньяком, меня колесу планета, да. Мягко с коньяком, меня колесу планета, да. Мягко с коньяком, меня колесу планета, да. Базуба, дуба! Нека не сапоня кода Нека с небу нека Нека не сапоня кода Studijos telefonas 2333 212 Vilniuje. Naktigonė su Rolandu Paulausku. Taip, tęsėme naktigonę ir šnekame šiandieną apie pinigus, bankus, o štai paskutinė dalis šitos temos. Aš ją pavadinau taip – ilgalaikių ūkio projektų valdymo instrumentai. Ką aš čia turiu omeny, paaiškės šnekant su... Labas vakaras. Labas vakaras. Su Audrium Rudžiu. Audrius Rudys yra signataras, yra finansistas, buvęs prezidentų patarėjas. Teisingai šneku? Nu, kol kas panašiai. Panašiai. Taigi štai, ponas Audriau, įsivaizduokit, jeigu jūs būtumėt premjeras, tarkim, Man yra nesuprantama, kodėl dabartiniai ir buvę premjerai taip lengvai atsisako va tų ilgalaikių ūkio projektų valdymo instrumentų, kaip pavyzdžiui, kad ir ta pati valiuta. Kaip galima, neturint savo valiutos, apskritai kalbėti apie kažkokius ilgalaikius ekonominius projektus? Gal jūs galite man paaiškinti? Kalbėti galima? Galima. <laughs> Bet... Prašom, kalbėkit ir mes su jumis neturim instrumentų, bet galim kalbėti. Taip, bet tik, tai ir liks e, kalbomis. Taip, iš tiesų, E, nežinau, ar tai premjerai atsisakė, o jeigu premjerai, tai ar jie savo valia atsisakė, ar tai buvo kaž, kažkieno pareikalauta, ar jų partijų primesta. E, matot, kai pats nebuvai premjeras <laughs> žmogus, tai nelabai gali ir pasakyti. Bet iš principo, man atrodo, pats pirmasis atsisakymas labai rimtų e, instrumentų įgalinančių vykdyti valstybei vienokią ar kitokią ekonominę politiką, jei tuo metu reikalinga tai buvo valiutų valdybos modelio primetimas Lietuvos, e, Lietuvai, gal taip galim pasakyti. Ir e, puikiausia, aš prisimenu tuos, e, tuos laikus, buvo labai aiškiai sakoma, jeigu mes norime turėti ne litą, kitaip sakant, litą kaip dvi, vieną, dvide, vieną ketvirtąją dalį dolerio, tai reiškia, mes neturėsim savo pinigo, tik tai turėsim piniginę išraišką. Taip nes atsisakydami savos e, valiutos emisijos teisės mes praktiškai praradome monetarinės politikos galimybę. Tai yra galimybė valstybei priiminėti vienokius ar kitokius sprendimus, ir įtakoti vienokius ar kitokius ekonominius ir socialinius procesus. Bet žiūrėkit, Audriau, kaip, kaip, kaip dabar vyksta diskusija dėl lito likimo? Visi šneka apie kaštus, kiek ten pabranks, nepabranks prekės po to euro įvedimo, kad ten mums nereikės keisti litus į eurus, bet visa tai yra smulkmenos palyginus su tuo, apie ką mes va dabar šnekam su jumis. Tai be abejo, todėl kad ar, po to, kada litas buvo persietas nuo e, dolerio prie euro, tai mes dabar esame vienas padalintas iš keturių kablelis e, tenais, e, tai yra trijų kablelis e, keturių, penkių, dviejų, aštuonių. Ir viskas. Tai todėl, kad jeigu Centrinis bankas Lietuvos Respublikos nebeturi galimybės emituoti pinigų. Taip, konstitucijoje nėra šito teiginio. Jo, tai valstybė iš esmės atsisakė vieno iš efektyvių valstybinio reguliavimo e, instrumentų. Nu, bet, Audriau, žiūrėkit. Nu, tai nu, apie ką čia kalbėt? Ne, bet kodėl mes... diskusijose viešoje erdvėje Niekada apie tai nešnekama. Koks yra savos valiutos vaidmuo apskritai ekonomikoje? Tai palaukit, jūs manęs kaip žurnalistas arba atliekantis šiuo atveju žurnalisto funkcijas neklauskit, čia aš jūsų galiu paklausti, kodėl viešumoje nekalbama. Nes jeigu manęs kas nors klausia, aš visada atsis, at, atsakau. Ir lygiai taip pat atsakytų ir daugybė kitų žmonių, bet nėra klausiančių. Aš manau, kad tai irgi yra savotiškas, nu kaip čia dabar pasakius, taip švelniau, uh, e, tai irgi yra politika atsisakyti savo valstybės. Nes jeigu valstybė atsisako galimybės, atsisako instrumentų, atsisako tam tikros politikos galimybės, tai reiškia susiaurėja valstybės e, galimybė veikti ekonominius ir socialinius procesus, vadinasi, suvažėja, kaip mėgsta sakyti liberalai, pačios valstybės. Nu taip, kaip kam tas patinka. Jeigu nors tikslas yra mažinti valstybės galias, ir mažinti valstybės e, vaidmenį jos pačios piliečių gyvenime, tai tokiu atveju, nu, tai yra teisingas kelias. Mhm. Atsisakėm monetarnės politikos, atsisakėm centrinio banko priežiūrinius e, e, dalykų, atsisakysime dabar net ir tos nominalios savos valiutos, atsisakysime savo suverenios teisės formuoti valstybės biudžetus, Taip, jau prie šito einam. Taip. Vienas žingsnelis. Atsisakome valstybės nusavybės. Atsisakė muitų kaip irgi instrumentų nu, reguliuojančio e, ekonomikos taip, procesus. Matot, šiuo atveju muitų e, dalykas be abejo, tai irgi yra ekonominis labai svarbus, e, e, e, labai svarbus dalykas, bet iš esmės ekonom, e, Europos sąjunga kaip valstybių sąjunga e, be e, euro bendro, be bendros valiutos gyvent gali bet be bendrų muitų negali. Taip kad <clears throat> iš esmės e, šitas žingsnis nu jau yra absoliučiai privalomas. Tuo tarpu valiutų suder, su, suvienodinimas ir Ne, tai Audriu, privalomas, tai privalomas. E, jis yra privalomas esant Europos Sąjungai. Tai be abejo, be abejo, kalbos nėra. Bet mes šnekam šiandieną, aš sakau, atsiplėškim nuo realijų šios dienos. Ir štai kaip aš įsivaizduoju instrumentus. Tai pirma, valiuta va, turi būti Turi būti muitai, kad būtų galima reguliuoti prekių srautus ir darbo vietas kurti atitinkamai. Arba naikinti. Arba naikinti, taip. <laughs> Žodžiu, įtakoti. Nu taip, įtakoti. Aš duodu tą pavyzdį su gėlėmis. Tarybiniais laikais, nu, aš nežinau, Kaune, tai galybė žmonių augino gėles ir iš to neblogai uždirbdavo. Teisingai. Dabar, nesant muitų, nesant galimybių reguliuoti va tų gėlių srautų į Lietuvą, šiandieną Lietuvoje gėlių praktiškai nieks nebeaugina. E, supranti, Rolandai, e, mes dabar esame tokioje sisteminėje būklėje, kad e, ekonomiškai efektyvų tiem, kurie, nusakykim, kurie ekonomiškai pajėgesni, ekonomiškai efektyvų yra naikinti valstybės sienas ir naikinti valstybės galės. Oh. Todėl, kad, todėl, kad jų tada kapitalas funkcionuoja efektyviau. Liejasi laisvai jisai neša didesnį pelną. Be abejo. Jūs, mes čia kalbam apie transnacionalinės kompanijas. Aš klausiu kitą dalyką. Kaip atsitiko, kad visai mūsų visuomenė yra primestas vienintelis efektyvumo kriterijus, tai yra pelningumas. Mano akimi žiūrint, efektyvumo kriterijų turi būti daug daugiau. Be abejo. Ir tame, e, tame tarpe, pavyzdžiui, kiek vaikų miršta iki metų, nesulaukia metų, taip? Kaip yra paplitusios užkrečiamos lygos. Kaip kitko, yra... grįžta, grįžta lygos, kurios buvo dingusios apskritai dešimtmečiams iš Lietuvos. Taip, teisingai, Lietuvoje buvo, yra dabar atsinaujina tokie dalykai, kurie, e, nu, tikrai buvo likviduoti. Taip. Bet tai vat štai, mano akimi žiūrint, tam tikrai... Emigracijos, tai emigracijos rautai, nu jeigu, jeigu valstybė... Tame, tame tarpe, pavyzdžiui, kiek vaikų miršta iki metų, nesulaukia metų, taip? Kaip yra paplitusios užkrečiamos lygos. Tarp kitko, yra... grįžta, grįžta lygos, kurios buvo dingusios apskritai dešimtmečiams iš Lietuvos. Taip, teisingai, Lietuvoje buvo, yra dabar atsinaujina tokie dalykai, kurie, e, nu, tikrai buvo likviduoti. Taip. Bet tai vat štai, mano akimi žiūrint, tam tikrai... Emigracijos, tai emigracijos rautai. Nu, jeigu, jeigu valstybėje mažėja žmonių, tai mes einam, vadinasi, nu, ne tuo keliu 20 metų einam, jeigu pastoviai bėga žmonės iš Lietuvos. Palaukit, tai vėlgi klausimas. Tu sakai dabar, kad mes einam ne tuo keliu. O atsistos e, koks nors laisvos rinkos adeptas ir pasakys atvirkščiai, mes einam tuo keliu. Tik <laughs> žiūrėkite, jeigu žmogus čia dirbdavo 8 valandas ir uždirbdavo 1900 litų, nuvažiavęs į Airiją, plauna indus, dirba 9 valandas ir uždirba e, 2200 eurų. Tai sako, nu taigi efektyvų. Efektyvų. Skaičiuok, kiek per valandą gauni vertybės, tai tikrai daug. Bet va šitas kriterijus jisai veikia. Bet aš dar kartą sakau, jeigu mes norime kalbėti apie tautą, apie jos išlikimą, apie kažką žmogiškesnio negu vien tik tai imti pelną kaip kriterijų ir viską matuot per jį, tai tada mes ir kalbėkime apie dar vieną dalyką. Tai mes kalbėkime apie valstybės kuri galėtų išreikšti tikruosius piliečių, savo piliečių lūkesčius, tikruosius savo piliečių interesus, galių atstatymą. Juk iki šiol mūsų valstybė, aš manau, kad buvo, nu kaip, suvereniteto arba nepriklausomybės viršūnėje 90 turbūt, nebetiks, nebesimenu, kokiais trečiais metais. Aš šitą dažnai kartoju teiginį. Mes buvom nepriklausomi 90-93 metais nu, 93 metais pradėjom smukt, atsisakėm, Taip. pradėjom atsisakinėti valstybingumo e, visų gal, galių. Ir dabar va tu klausai, nu pagalvokim, kad jeigu būtum premjeras, <laughs> tai dabar aš ne, net nenorėčiau būti premjeras. Todėl, todėl, kad, nu gal tai ir bloga savybė, bet aš nenoriu lankstytis e, Briuseliui, nenoriu kam, aš noriu pasakyti taip. Aš noriu duoti žmonėms tam tikrus įžadus, kad sakykim, aš sieksiu to, to, to, to. Pasiekti, kad ten būtų išsilavinimas tokio lygio, sveikatos apsauga tokio lygio pagal kažkokius parametrus, gyvenimo lygį ir trukmė vidutinė tokia, kad gyventojų emigracija iš e, neigiamos arba taip gyventojų natūralus prieaugis, sakykime, iš neigiamo pavirstų į teigiamą ir taip toliau ir panašiai. Ir pasakyčiau, bet tam, kad aš šitą pasiekčiau, man reikia pirmas dalykas susigrąžinti monetarinę politiką tai yra atstatyti centrinio banko tikrąsias funkcijas, kokias nepriklausomai valstybė jisai gali turėti. Ir centri... Antras tai tada dalykas... aš, aš pridėsim turbūt ir centrinis bankas negali būti nepriklausomas visiškai nuo vyriausybės arba prezidentūros e... interesų. Galbūt šitaip. Aš ne visai sutinku su tavim. Gali būti ir nepriklausomas, e, bet jis turi tarnauti bendram valstybės. Nu, galima taip apibūdinti. Galbūt esmė ta pati. Siekimo yra vienokia ar kitokia, bet bent jau valstybė reikalui esant pasiskolinti iš savo centrinio banko. Apie karšinį. Turėti galimybę. Apie karšinį. Tai, Tai, bet tai yra susiję su, su valiutų valdybos modelio panaikinimu. Ja, suprantama. Dabar aš paminėjau, kad, kad tada man reikia, kaip ir pats minėjai, ir muitus turėti savo rankoje. Nu, Tada reikia, kad premjeras galėtų priiminėti rimtus sprendimus valstybės nuosavybės panaudojimo e, klausimais. O ne taip, kad, yra, kad viską privatizuojam ir nieko nebelieka. Ir galbūt yra ir daugiau tokių dalykų, kuriuos galim būtų sistemiškai pasakyti. Tai jeigu aš, man grįžta į rankas šitie visi instrumentai, aš prisimu asmeninę atsakomybę už jų taikymą. Suprantu, nes kitaip tai uždedama. Tai galiu taikyti gerai. E, Va. Uždedama premjero arba prezidentui uždedami tam tikrai pareigojimai viltis, o instrumentų jie nebeturi jau. Na taip, todėl jokinga. Man asmeniškai visada labai jo, nu, ir graudu, ir jokinga stebėti prezidentų rinkimų kampaniją. <laughs> todėl, kad ten nekalbama beveik nieko apie tai, ką realiai prezidentas gali ir kur yra realiai jo konstitucinės atsakomybės. Mm bet užtai labai daug išliejam ašarų dėl pensininkų, dėl, dėl e, bedarbių, dėl viso kito. Maža turi. Net premjeras ir tas turi per mažai instrumentų, kad galėtų rimtai veikti šitos... E, Apie ką aš neka? Tie instrumentai yra tokie skausmingi. Na, nu, pavyzdžiui, premjeras Kubilius su Seimo dauguma padarė naktinę mokesčių reformą, taip? E, mes galim žiūrėti, kaip norime. Jinai davė tam tikrus vaisius mano nuomonė, teigiamus. Nors aš būčiau elgęsis visiškai kitaip. Jeigu užmiršim, kad skola išaugo tris kartus. Tai ne tik tai. Jeigu mes užmiršime greta esančios Lenkijos pavyzdį. Bet, bet zlotas Lenkijos nebuvo pririštas. Kada, kada pas mus 15 procentų krito bendras vidaus produktas, Lenkijoje atskirais laikais jis net ir augo. Taip, Lenkija buvo vienintelė gyrėsi tuo. O kodėl? o todėl kad lenkijos respublika išlaikė jeigu ir ne visus svertus tai bent didelę dalį zlotas galėjo... nepririštas prie valiutų modelių Prašau? Zlotas nepririštas prie zlotas. Ne, zlotas yra, jų centrinis bankas yra tikras centrinis bankas, zlotas yra tikra valiuta. Pagaliau, ne jie... visai, bet, bet tikresnis negu Lietuvoje. E, na taip, aš dabar girdėjau jūsų pirmą dalį apie rezervinės valiutas, viskas tvarkoj, bet jeigu atmesim šitas penkias, likusios taip pat yra valiutos, normalios. O Lietuvoje Lietuvoj, ir e, kaip ir kažkokiose vakarų Afrikoje ar Pietų Amerikoje yra netikra valiuta, o yra kitos valiutos e, fizinis, kažkokia kitos išraiškos pakaitalas. Tai, bet Lenkija tai turėjo politiką jinai ir anksčiau vykdė monetarinę politiką, leido savo reguliuojamą švelnę devalvaciją. Dėl to pas juos šitaip nenukentėjo ir smulkusis verslas. Pas juos ir, ir, ir, kit, ir stambesni verslai visiškai neblogai laikosi. Ir jie, sakykime, man kaip teko būti mėsos perdirbėjo asociacijos prezidentu, ašgi susidūriau su šitos šakos problemomis. Ir didžiausia problema, nu, sakykime taip, ne, neimant vidinių. Bet didelė labai problema yra tai, kad pietinės Lietuvos, pietiniai Lietuvos rajonai net laikė jau tuo metu, dar prieš e, sto, įstojant į Europos Sąjungą, net laikė Lenkų konkurencijos. Kodėl? Todėl, kad ten valstybė naudojo e, pinigų politiką mhm. su le, lėtų devalvavimu, kuris negreuna ūkio, E, o, o, o iš es, ir iš esmės ir skatina taupyti ir investuoti, bet kartu palengvina tam tikrų šakų naštą išdalina per visus gyventojus, kurie net nepajunta šitos naštos padėtėjimo. Čia mes dabar apie tą Lenkiją labai daug šnekam, jau ir laikas mūsų eina į pabaigą. Audriau. Nu, bet tai yra geros politikos. Supradau. Ir, ir, ir čia pat, ne, ne už jūrų marių. Taip, nu, Kadangi aš Lenkiją labai atidžiai domiuosi, aš ten kaip kur pasiginčyčiau su tavim, bet ne apie tai šneka. O įvardinkim dabar tuos instrumentus dar sykį, kurių reikia normaliai, norint Valdyti ekonominius, Valdyti ekonominius procesus, taip. Šalies mastu, taip? Taip, šalies tai mastu. Taip, pirmiausia, mes įvardinkim tokį dalyką, apie kuris galbūt tiesiogiai su finansais nesusijęs, bet iš jo pirmiausia turi būti politinė valia valdyti savo valstybę, Antras dalykas turi būti politinė gale tų rankose, kurie nori šitokią politinę valią realizuoti. O jau po to mes galim pradėti skaičiuoti instrumentus. Tai dabar lenkim pirštus. Taip. Tai pirmas. Tai yra neabejotinai fiskalinės ir monetarinės politikos galimybė. Mūsų monetarinės politikos galimybė yra, yra vienintelė neturėti savo monetarinės politikos, o fiskalinės galimybės to jau pradės riboti E, mūsų Taip. E, paklusnumas Europos e, biurokratam dėl biudžeto. Taip? Taip. Toliau antra, reiškia, antras pirštas užlenkim, tai yra muitų politika. Taip, muitai. Todėl, kad muitų politika, nu gerai, neaiškinsiu kodėl, tiesiog tai yra instrumentas. Taip. Trečias instrumentas, aš pabrėžiu šitai, valstybinės nuosavybės buvimas ir jos naudojimas tam, kad būtų padėta savo ūkiui. Aš, aš, a, aš čia toj vietoj dar pridėčiau. Gyvybiškai svarbus sektoriai tautai ir valstybei apskritai neturėtų būti privatus. Na, nu, aš, aš, aš su tuo sutinku, be to turėtų būti, e, tai yra, turėtų būti išvengta natūralių monopolijų. Nu, čia tai suprantu. Nes natūrali monopolija valstybės rankose niekada nėra tiek žiauri savam žmogui, savam ūkiui, kaip, kaip e, natūrali monopolija. Nes, nes valstybė gali įtakot, į, įtakot kainodarą šitų monopolistų, o jeigu jo. tai yra ne privačiose rankose, tai ką tu padarysi? Gerai, toliau. Tai va, tai jau keturis pirtu, pirštus užlenkė. Tiesą pasakius, dabar užmiršau, kokią aš čia norėjau tą penktą pasakyti. Bet, žodžiu, iš principo dar kartą pakartosiu. Pats pirmiausias dalykas tai yra politinės valios ir Be politinės galios sutelkimas, pajungimas vienam dalykui. Pasakykim taip, tai jeigu yra... Žiūrėkit, dar pasakysiu vieną dalyką. Bet dabar tai, ką mes suminėjom, tai yra būtina tam, kad valstybė galėtų aktyviai ir tinkamą linkme veikti socialinį ir ekonominį gyvenimą. Bet tam jau reiktų tam tikrų prasme atkovoti. Iš mūsų realiai tokia. Reiktų pradėti atkovoti, atstatinėti savo valstybę. Be. Aš manau, kad pinigų galim toliau nebegadinti savo, kitaip sakant, neatsisakinėti lito, vis tiek trupučiuką lieka laisvės. Be. Reikia denonsuoti e, šitą e, biudžetinį paklusnumą e, Briuseliui. Ką vengrai daro? tai aš manau, kad tokiu atveju mes būtume, vengrai būtų ne vienintelė ir mums būtų lengviau. Bene. Tai ir, ir, ir tada galim sudėlioti ir kitus dalykus, e, kurie padėtų atstatyti valstybės galės ekonomikos reguliavime. Taip, bet pradžių pradžia iš tikrųjų, tai yra pirmiausia politinė valia turi būti. Jeigu bus politinė valia, per ją tu gausi galę, tai šitų dviejų vat, instrumentų pagalba pasitarysi visą kitą. Bet bu, tokia būtų mano pagrindinė pokalbio e, akcentas, gal taip. Gerai. Pasakyti. Dėkui. Mhm. Dėkui. Labą naktį. Be abejo, aš baigdamas ir šitą dalį ir apskritai šio vakaro pagrindinę temą apie pinigus bankus pasakysiu tik tiek. Šiandieną mūsų valdantysis politinis elitas iš esmės elgesi kaip savivaldybės valdžia jie apskritai nenori elgtis kaip valstybės valdžia. Tai yra žymiai lengviau, tai yra žymiai paprasčiau, mažiau atsakomybės, mažiau instrumentų, mažiau ir, ir, ir variantų, ir galimybių, bet yra atsakomybės. O kaip teisingai sakė Audrius Rūdys, šiandieną jau norėt, norint pasiimti valstybės instrumentus, tai be kovos tau jų niekas ir nebetiduos. Tai vadinasi, tu dar turi būti ir kovotojas. Maža to, kad tave ten išrinko ir tu sėdi Seime ar premjero tave pastatė tu turi dar kovot ir kovot jau prieš tam tikras tarptautinės jėgas. Ir norinčių šiuo atveju neatsiranda. Neatsiranda. Ir tada nereikia stebėtis, kad gyvenimas eina taip, kaip eina. Nes niekas nieko be kovos niekada nebetiduoda tas, kas jau yra prarasta. Ir mūsų valstybė po truputėlį virsta į savivaldybę Europos Sąjungos mastu. Taip kaip yra vat, Vilnius, yra Lietuvos centrinė valdžia, ir yra savivaldybės. Tai panašus santykis klostosi šiandieną Lietuvos ir Briuselio. Ir čia jau priklausys ir vėl kreipiuosi tuos, kurie pasakys, o ką čia padarysi? Deja, deja, mylėjai man, arba laimiai, laimiai. Viskas priklauso nuo mūsų ir tik nuo mūsų. Kaip jums nesinorėtų atsakomybę nusimest nuo savęs. Paskutinė naktigonės dalis šio vakaro skirta klausimynui, kurį mes pradėjome. Kurti yra apklausa, Gilvidė, Gilvidė kanalas YouTube, jūs galite sudalyvauti apklausoj, sudalyvausių žmonių jau yra virš šimto, ir štai kokie pirmi rezultatai, suprantant, kad e, tai yra visiškai nereprezentatyvi, aišku, apklausa, bet nežiūrinti tai, Net ir šita apklausa šitą rodo. O jūsų komentarai rodo dar ką kitą. Aš juos taip apibendrinsiu. Žmonės išgirsta tik tai, ką jie sutinka išgirsti. Ir ko jie nenori girdėti, tai to jie ir negirdi. Ir tu sakyk jiem, ką nori, jie visada ras kaip apeiti, sukritikuoti, išpeikti ir taip toliau. Bet štai pasižiūrėkime į šitą apklausą, net ir tą nereprezentatyvę. Na, pavyzdžiui, kaip atsako į tą, ar saugotina santykis 80 procentų lietuvių ir 20 procentų taip pat Lietuvos gyventojų, bet e, kitų tautybių. Jis yra labai palanku šiandieną mums kaip, kaip visumai, kaip visoms tautoms. Jis nesukelia problemų. 80-20. 93 procentai atsako taip, tai yra saugotinas ir svarbus, bet septyniems tai netrodo svarbu. Euras 80 procentų ne, vadinasi apie 20 už. Karaliaučius. Klausimą aš kėliau taip, ar karaliaučius, žiūrint iš Lietuvos strateginių geopolitinių interesų, geriau ir toliau priklausytų Rusijai, ar kad grįžtų vokiečiams – Ir štai 80 procentų atsakysiu sako, kad geriau, kad Rusijai, o 20 procentų, kad Vokietijai. Man būtų įdomu paklausti tų 20 procentų, kodėl jų manimų turėtų Vokietijai grįžti. Ar, nu, aš matau keletą jų atsakymų variantų. Kad Vokietijai priklausė ir tai būtų teisinga, kad, sakykime, įkirsti Rusijai, bet ar jūs įvertinat, kad Ar tie 20 procentų, kurie sakot, kad karaliaučius turėtų priklausyti Vokietijai vėl. Jūs suprantat, kad tada iš karto iškiltų Klaipėdos krašto problema. Čia tik laiko klausimas ir labai neilgo. Rusai kol kas nepretenduoja į tą kraštą. Vokiečiai. Ten ir dabar jau jų yra šaknis leidžiamas. Tai va tie 20 procentų, jūs suprantat šitą? Ar ne? Va, tiesiog įdomu būtų su tokiu žmogum padiskutuoti, kaip jis tą mato. Aš įsivaizduoju, kad būtų tokių atsakymų, kai ir gerai, Klaipėda grįžtų vokiečiam ir, ir suklestėtų kraštas, yra ir tokių atsakymų. Kodėl aš šiek tiek va, tuos jūsų atsakymus komentuoju? Todėl, kad ir iš šitų procentų jau matosi, kad mes nesam vieningi ir niekada nebūsim vieningi apskritai. Vieningi mes galim būti tik konkrečiais klausimais. Va tam ir yra šitas klausimynas. Ir visiškai jau nebesvarbu, kas toliau, nes, pavyzdžiui, vienas žmogus mane šitaip komentuoja. Na, sako, gal ir teisingai jisai šneka, bet jis yra ne, ne gamtosaugininkas, jis toks vat nežalesis, suprant, jisai iš visai kitų paskatų ten vieną ar kitą dalyką daro. O kitas pasakys, kad, nu, gal ir geras vyras teisingai šneka, bet šitą mėsą valgo, o žalia valgys, pavyzdžiui. Tai suprantat, taip, eidami, Tai mes liksim apskritai, kiekvienas su savim, tokiais mažais būreliais. Tai aš užtad ir šneku, jeigu jau jums atrodo, va, to klausimino klausimai svarbus ir, jūs, ir mes atsakom į juos bent kažkokia procento dalis vienodai, tai visus kitus savo skirtumus atidėkim šiek tiek vėlesniem laikam. Ir štai ypatingai aš įskirčiau dabar, turint omeny tą referendumo reikalą, atsakymą dėl žemės. Irgi 90 procentų atsako, kad užsieniečiai neturėtų jos teisės pirkti, bet 10 atsako kitaip. Bet aš šiek tiek plačiau apsistosiu apskritai dabar dėl, dėl žemės reikalų ir argumentų. Dažnai yra sakoma, kad žemės neišveš. Čia yra vienas iš pagrindinių ir kažkada, kai pirmą kartą aukščiausiai tarybai, tuometinis pirmininkas aukščiausios tarybos pasiūlė leisti užsieniečiam žemę pirkti – Tai buvo turbūt balandžio ar gegužės mėnesis. Tik, tik pradėjom dirbti. Tai tada vienas akademikas man paprieštaravus ir tada mums pavyko užblokuotą siūlymą, bet vienas akademikas tada sakė, nu kokiu čia durniu atsirado to aukščiausiai tarybai. Tai ką jums, sako, ta žemė susivinioja, paims išveš? Na žinot, aš gal įžūliai, bet pasakiau, iš kur tokių durnų akademikų atsiranda, kurie nesuvokia, ką tai reiškia. Kad žemė yra pinigų darimo mašina – Kiekvienas žemės aras arba hektaras gamina pelną. Ir žemės tai neišveš, bet pelną tai išveš. Tai yra lygiai tas pats, kaip mes Teo atseit privatizavom. Telekomą savo iš tikrųjų pardavėm Suomijos valstybei ir šiandieną nuo kiekvieno skambučio mes mokam Suomijos e, pensininkam priedus prie pensijos. Ir telekomo jie neišsivežė jis visos čia Lietuvoje, bet pelnas tai išvažiuoja. Tas pats yra su komerciniais bankais, apie kuriuos mes dabar šiek tiek kalbėjome. Taigi visos palūkanos ir išeina pelno pavydalų skandinavam. Taip, kad tie visi, kurie sako, kad žemės neišveš, nu nežinau, arba jie patys nebes, nesusigauda, ar samoningai klaidina kitus. Žemės neišveš, pelną išveš, kurį tą žemę duoda. Jau nekalbant apie kitus dalykus, kuriuos galima būtų pasakyti, kad yra daugiau dvasiniai dalykai, kad yra E, mūsų gimtinė, kad yra nedaloma, valstybės teritorija nedaloma, yra galybė kitų argumentų, bet net ir tokie vat, komerciniai turėtų būti jums suprantami. Antras argumentas, kad mes pažadėjom Europos Sąjungai, stodami į ją, tą žemę parduoti. Na, čia atsakymas būtų toks. Didelė dalis mūsų politinio elito į Europos Sąjungą žiūri taip. Nėra per didelės kainos už buvimą Europos Sąjungos nariu. Tai jeigu žmogus galvoja šitaip, su juo nesusitarsi, jisai tėvą motiną parduos vardan va šitos iliuzijos buvimo Europos Sąjungoje, kuri dar neaišku, ar po dešimties metų apskritai egzistuos dabartinių pavydalu. Aš nesuprantu, iš kur jūsų entuzijazmas, negu jūs nematot, kas darosi. Bet e, yra dar kiti dalykai. Pirmiausia, Europos Sąjunga, ta, kurioje mes dabar randamės, jinai yra visiškai ne ta, į kurią mes stojam mes stojame į tautų Europą, o jinai dabar virsta į valstybę ir vat mes jau šnekėjom. Tai yra ir biudžeto kontrolė, ir, ir vieninga valiuta, ir e, bendras saugumas, ir užsienio politika, ir bankų kontrolė, ir tas procesas tik taip ir gali eiti. Europos Sąjunga arba taps valstybė, o visos valstybės dabartinės taps savivaldybėmis savotiškomis, arba jinai subirės, trečio kelio iš principo būti negali. Ir Briuselis, aš dažnai kartoju, Briuselis iš savo taško žiūrint elgesi teisingai. Tai klausimas, ar mum viso to reikia. Taigi štai atsakymas dėl to, kad mes pažadėjom ir dabar nevykdysim, gali būti toks, mes stojom visiškai į kitą Europos Sąjungą. Antras dalykas, išmokos taip ir nesusilygino mūsų žemdirbiams. Toliau Europa centralizuojasi, kaip aš sakiau. Toliau mes turim vengrų pavyzdį kurie lygiai taip pat stojo tą Europos Sąjungą, taip pat turėjo įsipareigojimų, bet šiandieną užteko jiems politinės valios ir jie tą pačią žemę nesiruošia parduoti užsieniečiams. Toliau dar vieną dalyką reikia pridėti, kad ta mūsų žemė bus perkama vat už tuos tuščius pinigus, apie kuriuos mes visą šitą laidą kalbėjome, jeigu kas klausė. Va tos rezervinės valiutos yra imituojamos niekaip nelimituojant. Kiek jie nori, tiek jie savo iš jų išsispausins. Ir kas galėtų paneigti, kad esant norui, kokia nors Anglija, įspaudinusi tam tikrą kiekį pinigų ir nukreipusi ten, nesvarbu, kokiais jau ten keliais, supirkinės va tą žemę kaip aktyvą. Ir jūs gausit nieko nepadengtus tušius pinigus, kurie dar nežinia, ar ilgai apskritai ta sistema gyvens. Jūs girdėjot, ką šneka. Sutinka va šitie žinovai Lietuvos valiutų ir, ir, ir, ir apskritai finansinės sistemos. Jiegi sutinka, kad mes gyvenam tokį keistą laikotarpį, kad sėdėm ant parako bačkos. Tai yra pakankamas argumentas jau vien šitas, kad nepardavinėt mūsų praktiškai paskutinio resurso. Atų šitos nežinia dar į ką pavirsiančius pinigus. Jei dabar nieko nepadengti, o kas bus iš jų vėliau, tai apskritai dar niekas nežino. Na ir be abejo nereikia manyti, kad ko nors be politinės valios ir be kovos jūs ką nors gausit. Taip, kad reikia turėti ir drąsos, pažadėjom, tai pažadėjom, bet tai ką dabar, jeigu kažkas padarė klaidas, kažkokie euro derybininkai nesąmonė susitarė, tai mes dabar turim kartų kartas kentėti? Tai šitaip irgi nebūna. Dabar kitas dar būna argumentas. Sako, žemė yra nupirkta kitų vardais ir viskas jau ten, ar taip ar taip, tų užsieniečių nupirkta. Nu tai palaukit, tai jeigu mes išdrysim referendumų būdu priimti įstatymą, kad neparduodama žemė užsieniečiams, tai va tie kitų vardais nupirkė ir nukentės. Taigi jie ir nukentės. Reiškia, jie bus apsiskaičiavę. Tai ką, jums jų gaila? Ar kaip suprasti? Va tie, kurie lieja ašaras, kad jau ta žemė nupirkta yra taip pat taip jau viskas praras. Tai jie kaip tik tada ir paklius į, į problemas. Ir dabar klausimą dar taip reikėtų kelti, apskritai kalbant apie žemę, žemės ūkio paskirties žemę. Ko mes norim, kaip tauta, kaip visuomenė, kaip valstybė? Ar kad būtų keli labai stambus ūkininkai arba koncernai ir visas pelnas sueitų kelių žmonių rankas, Ar vis tik, kad ūkių būtų daug, maksimaliai daug, kad tai būtų pakankamo dydžio ūkiai, kad galėtų vykdyti preki, prekinę veiklą, kad jis išlaikytų save? Taip jie nebus gal labai turtingi, bet mes turėsim sluoksnį žmonių, pasiturinčiai gyvenančių. Tai ko mes norim? Ir nuo to priklauso mūsų visi kiti sprendimai. Nu, mano, aš asmeniškai tik už šitą, kad būtų kuo daugiau – Kad ir be didelių ten milžiniškų turtų, bet, kaip aš kažkada sakiau, kaip yra Šveicarijos žemės ūkio teisė, tokia teisinė norma, kuris skamba taip gana literatūriškai. E, žemės kiekis leidžiantis vidutiniškai gerai pragyventi šveicarui. Taigi štai. Ir nuo to pasirinkimo turėtų priklausyti visi kiti jau paskui mūsų žingsnį. Ir tai, kad šiandieną su žemės ūkio paskirtie žemė yra masė problemų, Mes jas galima įspręsti ir juridiniai asmenys, kad ten supirkinėja tą žemę, tą viską irgi galima sureguliuoti. Bet pirma, jūs turite tą žemę turėti savo, Lietuvos valstybė, lietuvių, lietuvių tautai ir apskritai, jau ir Lietuvos tautai šiuo atveju. Ir po to be abejo reikia turėti politinę valią, reikia norėti turėti instrumentus ir reikia norėti ką nors gero padaryti e, mūsų tautai. O jeigu jūs norit atsikratyti tik tai nu, atsakomybės, tai suprantama, jums, jums tada nieko nereikės, nieko nereikės. O dabar dar štai Ome į klausimyną siūlo pasvarstymą apie strateginės įmonės Lietuvos. Ar jos turėtų būti privačios ar valstybinės. Be jokios abejonės, strateginės paskirties arba gyvybiškai svarbios e, visuomenės egzistavimui įmonės turėtų būti valstybinės, valstybinės Sąrašą tokių įmonių mes galėtume bandyti nustatyti kartu, bet tai yra elektra, vanduo, šiluma. Štai kažkas tokio. Galbūt net e, vaistinių tinklas valstybinis, kaip yra berot Švedijai. Tik taip, tik taip. Ir aš manau, kad Europa prie šito ir prieis, nes tas modelis gyvenimo ir ekonomikos, jis atvedė į aklavietę vakarų civilizaciją. Ir iš esmės e, vyksta nacionalizavimas ir tų pačių bankų gelbėjimas. Tai yra savotiškas nacionalizavimas ir tas procesas eis, aš manau, tolin. Tolin. Bet Ome kelia dar kitą klausimą klausimynui, apskritai tokią viziją. Sako, Lietuvos ateitis, jinais mato keletą tokių variantų. Europos Sąjungoj, ne Europos Sąjungoj, LDK atkurti toks gražus, bet gana egzotiškai dabar skambantis sumanimas, Rusijos federacijos sudėti arba Eurazijos sąjungoje. Jis mato tokias galimybės. Dar kiti e, kalba apie Baltos Kandijos idėją. Na, aš manau, kad net ir esant Europos sudėti galima elgtis kitaip, o tame būvėje, kuriame mes dabar esam, galima elgtis kitaip. Jeigu politikai nebijotų atsakomybės, nebijotų kovos, o ne tik norėtų atsidėti savo kadenciją, ar tai būtų prezidentas, ar tai būtų ten Seimo valdančioji dauguma. Ir dabar galima kitaip elgtis. O šiaip jau mano vizija, tai buvo išsakyta, jau mano asmeninė vizija, buvo išsakyta dar 92 metų rinkimuose, mes tada dalyvavom su tokiu šūkiu rinkimuose. Ne į rytus, ne į vakarus, o čia, dabar, ir visada. Toks buvo mūsų šūkis tada. Ir iš esmės jis, bent jau man, išlieka ir dabar toks pat. Ir vieni tai gali pasakyti, kad tai yra utopija, kiti galbūt gali pasakyti, arba aš pats savo pasakau, kad tai yra tam tikras idealas, siektinas. Ir štai pabaigai mūsų naktigonės, aš pacituosiu, e, Richardas, žmogus pasirašė e, vardu Richardas, jis va šitą idealo ir utopijos tokį lauką labai gražiai aptarė ir jis labai tinka pabaigai. Skaitau aš jo, jo komentarą. Idealas ir utopija esmingai skiriasi. Idealo siekimas ir daro žmogų žmogumi, verčia tobulėti. Idealo nepasiekiamumas neleidžia konkuruoti su kurėju idealai, nors ir sukurti žmogaus, negreuna kūrėjo dėsnių. Utopijosgi tam ir konstruojamos, kad kūrėjo sukurtą pasaulį perdaryti. Todėl utopija iš principo negali atitikti kūrėjų dėsnių. O žmogui tikinčiam, kad utopija įgyvendinama, atrodo, kad jis kūrė nors iš tikrųjų jis tik greuna. O kai kūryba, kabutėse, įgauna globalų mastą ir kol vyksta utopinio projekto įgyvendinimas, tai aišku, nevadinama utopija, vadinama šviesaus rytojaus statyba. Kai projektas žlunga, kita karta buvusi projektą pavadina utopiją ir imasi naujo, pažangesnio projekto, vėl kabutėse pažangesnio. Ir pavojinga utopija tą patinti su idealu. Čia citatos pabaiga. Puikus tekstas iš esmės vat, atspindintis e, daugelį dalykų, kuriu, kuriuos aš e, bandau išsakyti naktigonėse. Ta galima pasakyti dar kitaip, kad žinok, ką gali, nepergyvenk dėl to, ko negali ir mokėk atskirti, ką gali ir ko ne. Tai nėra taip lengva, bet dėja kito kelio nėra. Gesinam šio naktigonės laužai. Labanakt!